Tarai. Šį čia. Taip, pradedam antrą naktigonę. Matau, kad turim jau 16 žiūrovų, tai 17, 19, mūsų daugėja. Taigi jau aš į juos ir kreipiuosi. Antra naktigonė kitaip ir šį kartą Uždėksime laužą, kad naktigonė būtų panašiai naktigonė. Mes su Kazimieru Juraičiu tuoj atliksim šventą darbą. Taip. Jeigu čia dėksi. kad ir nedidelė ugnelė yra. Nu, at, matosi. Dabar turiu pasigirti vieną dovaną ir aš ją parodysiu. Štai, štai kokį mes gavom darbą, kuris yra padarytas mūsų operatorės Vaidos Jozapaitytės tai jau buvo verta dalyvauti rinkimuose. Na, na, jeigu jau taip, tai. Dar vieną dovaną. Štai jau dabar mes pereinam prie rezultato aptarimo. Rezultatai, aišku, mūsų yra nelabai džiuginantis, surinkome tik pusę pusė reikalingų balsų, bet, o, kaip ten, kaip ten smagiai dega, tikra naktigalė. Tai dabar žiūrėkit, vis tik reikia prisiminti ir padėkoti tiem žmonėms, kurie rinko tos parašus, kiek jau mes jų besurinkom tiek. Ir dalį aš, aš paminėsiu, kitą dalį Kazimieras paminės. Ir štai nuo ko aš norėčiau pradėti. Agnė Sima, taip pasivadinusi moteris, parašė labai gražų tokį, nu, Facebook'e tokį, tokį tekstą gražų parašė. Sako, matydama Kazimiero grupiai ten apie 300 rinkimų, sako, buvau tikra, kad surinksit jos tos parašus. Ir tik į pabaigą supratau, kad tų parašų trūksta. Ir jinai pati su savo e, vaikučiu apie kažkiek tų žmonių ir surinko. Tai labai norėčiau padėkoti Agniai ir jos vaikučiui už šitą darbą. O šiaip jau žiūrėkit, norėčiau prisiminti labai gražų laiką praleistą su Vida ir Vinsu iš Šiaulių. Ir štai yra Vinso kardas. Dėkui, Vincai. Tas kardas dar mums pasitarnaus, čia dar ne pabaiga. Viskas tik prasideda. Šiaip jau yra rekordininkų. Kiek ten tų parašų mes besurinkom tiek, bet yra rekordininkų. Ir pirmiausia, tai yra Klemas Jankūnas iš Jaulių, kuris surinko virš 400 parašų vienas žmogus. Toliau yra Gana iš Kauno, irgi apie 400. Toliau reikia prisiminti būtinai Eloną iš Panevežį, kuri ir šiaip jau ir žemės referendumui labai daug nuveikė ir šit, šitose rinkimuose ir mums daug padėjo, taip kad dėkui Elona, jeigu mus matai, paskambiai, ką nors pasakyk, kad Zingariui mes perdasim. O, teisingai, aš užmiršau pasakyti. Galima paskambinti telefonu, kurį jūs galit matyti Atsidarykite internetinį puslapį rolandaspaulauskas.lt, atsidarykite antroji naktigonį internetu ir ten yra mobilaus telefonų numeris. Jeigu jūs jo paskambinsit, atsilieps Kazimieras ir galėsit užduoti klausimą, kurį mes toj pat pagarsinsim. Suprantat, kuo įdomi yra šita forma mūsų bent. Mes galėtume, aišku, įrašyti visą tai ir paskui tiesiog parodyti. Bet, mėlyje mano, va, 109 žiūrovai. Viskas vyksta čia ir dabar. Tas yra žavu. O šiuo metu mes sėdim čia, Vaida, e, Kipras, Kazimieras, o jūs sėdite ten ir viskas va šiuo metu vyksta. Ir mes vieni kitus matom ir girdim. Ir džiaugiamės tuo, kad esam. Toliau e, prisimenu tuos žmonės, kurie rinko parašus. Sakau, kiek ten jau mes jų besurinkom tiek, bet, bet žmonės rinko. Štai Laimonas iš Šilalės jis buvo ir koordinatorius, taip pat Janina iš Tauragės. Pone Janinai, dėkui. Buvo žmonių užsienyje, kurios verta paminėti. Tai yra Dalius iš Dublino, Mantas iš Norvegijos, Rama ir Vilija iš Jungtinių valstijų. Taip pat ir dėkojom jums ir sveikinam. Jeigu dabar nežiūrit, gal pažiūrėsit vėliau. Taip. Toliau norėčiau prisiminti Rimantą iš Panevežio. Jis pirmas surinko virš šimto parašų, nes buvo tokia kaip ir akcija pas, pasakyta. Tas, kuris pirmas surinks šimtą parašų, gauna Algirdo Degučio knygą. Ir štai Ribantas iš Panevežio surinko pirmas tą šimtą parašų. Ir noriu dar ką pasakyti, kad visi tie, kurie surinko virš šimto parašų, visi gaus Algirdo Degučio knygą su jo dedikacija, kiekvienam asmeniškai. Kiek kazimirai tokių viso yra? Birželė. Kurie surinko virš šimto. Kiek reikės Algirdui Degučiui knygų? Jis rašo dabar, labai nuoširdžiai dirba, 43 knygas užrašė. 43 knygas. Bet ne, nebūtinai, kad šimtą surinko, bet ir už pagalbą, ir už nuoširdumą, ir už ištikimybę, ir už bet ką. Ir Romualdo Ozolo knyga taip pat. Ir Romualdo Ozolo dar bus taip knyga. Ir dar Juozo Eidukevičiaus, va mums irgi rinko Nenori būti avinu, kai kas gaus. Taip, aš tai nežinau kažkaip. <laughs> nu, sakykit toliau. Taigi štai. Toliau Jūrijus iš Kretingos. Taip pat reikia paminėti. Jisai buvo koordinatorius. Tarp kitko, Kretinga yra mano gimtas miestas. Aš ten gimęs ir iki keturių metų Kretingoje gyvenau. Paskui iš ten išvykau į, į Sibirą. Taip jau atsitiko gyvenime, kad teko išvykti Aha. į Komijos ASSR. Mhm. Dar įdomus žmogus dalyvavo parašų rinkime ir šiaip organizavo Emilis iš Utenos. Jis organizavo mums šitą tokį, na gal vieną tokių nelabai sėkmingų susitikimų. Ir mes net nežinojom, kad tai yra labai jaunas žmogus, tai dar abiturentas. Ir tik nuvykę pamatėm, Tai turbūt pats jauniausias buvo iš organizatorių, ar ne, Kazimiras? Taip, taip. O Edvardas iš Kauno, jau žmogus matęs gyvenimo, labgevos vadovėlio autorius taip pat yra prisidėjęs prie parašų rinkimo. Toma iš Vilniaus, norėčiau paminėti, jinai per vieną dieną surinko ten netoli šimtą. Tiems visiems sako, kad sunkiai renkasi. O jinai atsistojo Vilniui, Kaziuko mūgiai ir surinko. Sveikinu tom. Norėčiau prisiminti ir padėkoti Arnoldui iš Klaipėdos. Ir padėkoti, kuria prasme, ne tik, kad jis prisidėjo prie šitos akcijos, bet aš pagaliau sužinojau, kas daro mano puslapį Facebook'e. Tai pasirodo, tai yra tas Arnoldas. Arnoldai, dėkui pačiam, Ir ne tik Facebook'e, ten ir daugiau jisai turi. Ir jau ne vienerius metus. Aš stebėjau, kad kažkas deda tekstus arba, arba video ir netaip senai tik sužinau, kas tai daro. Na ir dar norėčiau paminėti Edgarą iš Panevežio, kuris ir sukūrė štai tą puslapį, kuri, kuriame yra dabar telefono numeris, kuriuo aš jau matau, kad žmonės ir skambina. Dabar apskritai Gerai. Apie parašų rinkimą ir rezultatus šituos. Na, aišku, būtų buvę smagiau, kad mes būtume surinkę daugiau. Artizų 20 tūkstančių. Bet ką jau darysi, neturint struktūrų partinių, neturint pinigų, pradėjus rinkiminę kampaniją praktiškai labai netikėtai, aš jau dar sėki pasikartosiu, Kazimiero čia buvo visa užmačia, jis mane įvėlė į šitą avantūrą, ir įvėlė likus praktiškai kiek ten, porą savaičių iki rinkiminės kampanijos pradžios, tai mes ne, nesugebėjom nei pasiruošti, nei ką. Bet kita vertus, e, praktika rodo, kad jeigu mes būtume pasistengę, kaip ir Agnė su dukrytė, kuris sako, jeigu būtumėt jūs anksčiau paprašę pagalbos ir galbūt daugiau žmonių būtų supratę, kad neužteks tų 300, Kitaip sakant, galima surinkti buvo per tą mėnesį, jeigu būtų daugiau entuzijazmų, e, gal geresnės koordinacijos, bet noriu pasakyti ir, ir, ir tokį, kaip čia pasakyti, tokį, na, beseilėjimasi. Suprantat, tų parašų juk ne man reikia. Ir kaip kas taip ir komentuoja ir iš parašų rinkyko, sako, nueini pa žmonės ir jiems atrodo, kad tų parašų <laughs> reikia šiuo atveju man tai man tų parašų tikrai nereikia. Jeigu mums visiems jų nereikia, tai man vienam kam jie man. Ką aš su jais vienas daryčiau, net jeigu aš jų surinkčiau virš šimtą tūkstančių. Tai čia aš jau kreipiuosi į tuos, kurie nepasirašė arba, sakykime, norėjo pasirašyti, bet laukė, kol pas juos kas nors ateis. Tai suprantat, yra situacijų, kada reikia e, pakelti savo lašinius ir paieškoti, kur galima tą parašą padėti, o nelaukti, kol pas tave ateis. Nes vienas dalykas dėkoti rinkikams, kurie iš tikrųjų vaikščiojo, gaišo savo laiką. Ir gaišo tie rinkikai laiką, tai ne dėl manęs, o dėl jūsų tie, kur ten sėdit namuose ir niekur neina. Kad jūs turėtumėt galimybę e, rinktis iš, iš daugiau variantų, iš, iš daugiau idėjų. Taip kad e, aš nemanau, kad Lietuvoje nėra keliasdešimties tūkstančių žmonių, kuriems yra artimas tos idėjos ir tas prasmių laukas, kuriame mes visi gyvenam. Ir štai Agni dar ką parašė savo, savo tame straipsnelėje Facebook'e. Jis baigė savo prisiminimus apie tą rinkimą parašų tokių žodžių – neišsivaikščiokim. Tai Agne, aš labai pritariu šitam ir, ir mes visos šitos šito mėnesio bėgėje visada ir sakėm, kad e, kuo be pasibaigtų reikia būtent neišsivaikščioti. Ir dėkodamas visiems rinkikams parašų, ne tiems, kurie pasirašė, o rinkikams. Aš jiems sakau, neišsivaikščiokime, neišsivaikščiokime. Ir pabaigoje šitos naktigonės mes dar aptarsim, kaip tas neišsivaikščiojimas galėtų atrodyti. O dabar dar Kazimieras tegu papasakoja, nes jis koordinavo parašų rinkimą. Štai jūs į kadrą prašom. <laughs> Na, aš čia tik porą pusiau negirdėjau, nes jau žmonės pradėjo skambinti. Va, dar norėjau labai paminėti Gedrių iš Panevežio, labai artimai su juo bendravom, jisai ir koordinatorius buvo. Tada, kas dar, Baltušis, tai yra Gidijus Baltušis iš Marijampolės, Vitenis Butkevičius iš Kauno labai jaunas. Taip, Vitenį, Vitenį sveikas. <laughs> Čia buvo Vitenio politinis krikštas. Jo, čia ir jis taip kareiviškai šoliavo, jo taip. tikslas buvo, sakė, 200, nežinau, ar 200 surinko ar nesurinko, bet, bet tikrai daug ten lapų buvo ir labai dvasia tokia graži buvo. Tada Rasa Jančiauskinė, Petras Grigaliūnas, Indrė Kunaikinė iš Mažiekių, Deividas, e, Richardas Pinkus, kurį visi vadina Smetona. <laughs> Ten irgi komiškų situacijų buvo, kurie malėsi su autobusiuku. Tada labai įdomus buvo vienas iš pirmųjų, reiškia, rinkikų, kurie taip metodologiją savo buvo įdomus Kostas Žeimantas, tokio garbaus amžiaus vyras, bet jis, kuris labai metodiškai užrašinėjo visus apeidinėjo būtus ir susivedė ekselinę lentelę ir visur užrašyta, ten gyvena tokie ir tokie, tokių klausimų antrą kartą. Eitis jau ruošiasi iš anksto, kaip reikės ilgai ir vien žodžiu ilgam, ilgiem veiksmam kažkokiem, tai tai man labai įspūdį didelį paliko. Tada labai daktaras toksai, Regimantas Jonas iš, iš šitos naujos riešės, Kleinaitis Petras. Ai, labai įstrigo paukštelėnė rima. Nu man tokį įspūdį padarė iš karto, nes sugebėjo savo 3,5 ten trobos beveik kaime ir ten pusantro šimto kiek jinai parašų surinko nu rima jeigu jūs matot aš tiesą sakant žaviuosi ir stebiuosi ar jūs ten ant tilto stovėjot ten tos pasienių mašinos na kaip nu jūs pasidalinkit savo patirtim su visais kaip jūs sugebėjot surinkt tokį kiekį savo tam kaime kur yra trys su puse trobos aš jaučiu kad čia yra ta pati ponia rima kuri aktyviai dalyvauja ir, ir koment, komentarus taip, rašo ir man ir, ir visą laiką taip aš jai iš karto nusinčiau kaip galvojau kad jinai nesurinks tai iš karto perdaviau Juozo Eidukevičiaus va šitą knygutę. Gerbimas Juozas užrašė, aš jį nusinčiau ir jinai dar nuoširdžiai stebėsi, už ką aš nieko nenusipelniu, ajajaja. <laughs> o jinai mane ir įkvėpė va, visiems veiksmam. Tai va, tada dar labai įdomu uh, Alitaus yra moterys, trys - Laima, Alma ir Regina kurios organizavo ir susitikimą, ir, ir, ir vyrė tą visą... Kit, Kalytaus susitikimas dar neįdėtas. Tikėkime, kad Vaida jį paruoš. Tai buvo pats linksmiausias susitikimas. Ten mes daugiau juokėmės negu diskutavom, nors jis taip jis rimtas susitikimas, bet labai linksmas. Taip kad dar bus įdomu pažiūrėti ir prisiminti žmonėm, kaip tas atrodo. Valdas iš Jūrbarko, Virginijus Grikšelis, lab, o šiandien turėjo ir laidoj, bet pavėlavo, atskrydo Raimundas Bakutis iš Londono, bet jis devinta tik tai nusileido ir labai mus palaikė ir labai įdomius judėjimus ten jis daro. Tada labai įdomu, e, a, Alina Racienė, jinai nežinau, kiek surinko tiesą sakant, net nespėjo parašai atkeliauti, bet jinai tiek nuoširdžiai stengiasi, kad e, ne visiems užrašinėja profesorius Degutis būtinai už parašų kiekį, bet ir už dvasinės pastangas, už palaikymą, už entuzijazmą. Tiesiog, kad į mūsų ne, pusę žiūri. Tarp kitko, Kazimir, jeigu rimtai šnekant, kitą kartą e, keli parašai gali būti žmogui tiek daug kainavę, kad e, čia žiūrint kokiose aplinkybėse. Jeigu priešiškoje aplinkoje, pavyzdžiui, renki, tai ir keletą parašų yra Jurijus Petrovas, tai yra, nu, pavardžių susitrinė, <laughs> net netyčia įsprūdo, Jurijus iš Kretingos davė trijų ringikų, kurių aš asmeniškai nepažįstu, bet kuriuos mačiau la, lapuose pasirašyta. Tai Jonas, Ernestas ir Karolis. Ir kažkuris iš jų ten pasakojo, ar Jonas, ar, ar Ernestas, nežinau, kuris jau net atiminėjo lapus visiems, kurie nepabaigta, visiems pabaiginėjo ten. Nu, bet aš tikiuosi, mes asmeniškai susipažinsim. Ir man ypatingai įstrigo, kaip kokia sąžinės priekaištas ar, ar na, toks ant širdies kola tokia. Tai Raimundo Šmigelsko iš, iš Anglijos. Kur aš jam, kuriam aš nesugebėjau per mėnesį laiko nusiųsti lapų. Ir tą, ką jūs minėjot, kad mes galėjom daugiau surinkti. Aišku, mes galėjom visus surinkti. Bet tam ir koordinavimo buvo stygius. Tiesą sakant, ir aš pats nesu turbūt tinkamiausia personalija šitoj vietoj dėl marketingo, dėl visų kitų dalykų. Nu, bet jau taip atsitiko, kaip atsitiko. Ir mes kitam kartui, gal anksčiau negu prezidentiniai rinkimai, gal apskritai kitam kartui, greičiau kažkokiam tai matyt, perinksim ir padarysim, kad būtų... Žiūrėkit, va, čia į Kazimiero šitą tekstą tiktų Valdas, kaip komentuoja, bet ką tik parašė Valdas. Gerai, kad dalyvavote, pamačiau viską kitokiu kampu. Ir tokių pasakymų yra ne vienas. Tai, nu, aišku, galima pasvarstyti, kad gana brangiai kainavo man tas valdo pamatymas visko kitų kampų. Bet nu, tiek to jau. Nu, o aš juokau, nu tą progą, nu tai įsitaisė kardą, ten paukštų už 12 tūkstančių. Nu irgi gerai. <laughs> nu, Va, tai gal tada, kadangi aš jau baigiau savo tą tiradą, dabar man iš karto pasakysiu klausimus gal. Palaukit, dar aš prieš klausimą tada, Kazimirai, aš vis tiek dar rimtą dar tokį A, daiktą pasakysiu, kad e, baigėsi, kai baigėsi šita kampanija, bet aš supratau Kazimiero siūlymą ir tų kelių šimtų žmonių iniciatyvą, aš supratau kaip tam tikrą pareigą savo. Ir čia be jokio koketavimo aš taip pat šiuo metu supratau savo pareigą, kad jeigu yra žmonių, kurie nori mane matyti, aš turiu tą padaryti, kuo tai besibaigtų. Ir jeigu jų yra, sakykime, nepakankamas kiekis šiandieną, bet jau vien tai, kai, ką mes patyrėm visi važinėdami per Lietuvą šitą mėnesį, na klausykite, kokios yra, net ir tie ginčiai, net ir tie utenos, vyrai, kur ten Petras, kuris visą laiką juokėsi. Kaip ten bebūtų, bet visa tai yra na, gyvas bendravimas su žmonėmis, o kiek buvo gražių susitikimų, kiek buvo gražių nuotaikų. Aš jau sakau, o pas, pas Vydą ir Vinsą praleistas laikas Šiauliuose. Ir, ir tie debatai pirtyje su, su tais jaunuoliais, kurie atvyko iš Panevežio. Aš manau, kad ir jie tą atsimins, ir mes atsiminsim. Taip kad kaip ten bebūtų, e, buvo verta ir aš savo pareigą jaučiuosi atlikęs ir gal net ir gerai, kad tai baigėsi. Nes daugiau mane reikės triusti ir daugiau ant, manęs, ant mano kupros darbo neužkrovė. O dabar perinam jau iš tikrųjų prie, prie klausimą. Na, nu aš irgi jų turiu pasirašęs jau iš jūsų. Skambino, va, kol, kol, kol jūs šnekėjot, paskambino Artūras ir klausė, nu, kokia jūsų nuomonė su privalomais skiepais A, nuo čia, kitų čia. metų, sakė, buvo čia. Čia yra tas komentaras. Ir antras klausimas buvo, gal galėtų, ar nebūtų prasminga susivienyti tautininkams su tautos pažangos partija, gal būtų prasmė, o nesteigti naują darinį. Toks konkretus klausimas. Be abejo, dėl šitų tautininkų ir tautos pažangos, nežinau, ar klausiantysis yra girdėjęs mano pasakojimą, bet tautos pažanga ir atsirado tada, kai skilo tautininkų sąjunga 91 ar 2 metai. Susijungimas viskas priklausys nuo, nuo, to, nuo, to pažiūr, nuo tų prasmių lauko. Yra apibrieštas tam tikras prasmių laukas, yra klausimynas, kulgrinda dar kitaip galime vadinti. Ta kulgrinda tai yra toks Jeigu kas nežino iš jaunų žmonių, Kulgrinda būdavo vadinama toks slaptas takas pelkėse, kur žinojo tik vietiniai ir galėdavo pabėgti, pavyzdžiui, nuo priešų. Jis buvo nematomas, jis vandenyje, akmenimis grįstas ir vietiniai žino, jie per tą pelkę nubėgo arba per kokį tai ten ežerą ir pasislėpė, o priešas neranda kaip. Tai ta kulgrinda yra tam tikras toks na, simbolis va, to tokio tam tikro tako, kuris gali mus atvesti į saugesnę vietą. Bet į tą kulgrindą mes kviesim ne visus, o tik tie, kurie, kurie telpa į tą prasmių lauką, suprantat, kaip yra. Ir dėl to čia taip mechaniškai negalima atsakyti, vienikimis. Be abejo, labai gerai, kad mūsų būtų kuo daugiau, bet vienytis gali tik tie, kurie vienodai supranta ir kurie nori eiti va šituo keliu. O tas kelias jis yra apibrieštas – E tie, kurie nekantrus, gali jau dabar visą tą pasitikrinti. Pažiūrėkit naktygonės, paklausykite teisingiau, kurios vadinasi, viena iš jų vadinasi taip. Kas širdį tavoj šiandien garsiausiai skamba. Toks yra jos pavadinimas. Ten yra e, mano ganas smulkiai paaiškinta klausimino tam tikros temos, kaip jas reikėtų suprasti. Ir va tik tais, jeigu mes telpam į šitą, tada, tada apsimoka kartu eiti, nes kitaip mes susipyksim toj pat. Pažiūrėkit, e, tos, tos, jeigu ir Seimo partijas paimsi, tos, kurios atėjo, na, nu, kad ir Valinsko, arba dabar va, šitas drąsos kelias, tai yra visiškai skirtingi žmonės. Jie atėjo vedini ne, ne prasmių lauko, o kažkokio vieno impulso. Šiuo atveju, jeigu drąsos kelias, tai tie įvykiai garliavoja, bet yra per siauras kontekstas ir jis atvedė į seimą šiandieną ant tiek skirtingus žmonės, kad jie nu, visiškai jie negali kartu veikti. Ne dėl to, kad jie blogi, jie tiesiog kitaip supranta dalykus. Ir dėl to subirėjo daugelis, daugelis organizacijų. I, o dėl tų skiepų, nu, aš aišku apie tuos skiepus esu prisiklausęs daug visko. Ir prisiklausęs jau ne šiandien, o prieš daugelį metų šitie ginčiai vykdavo, aštriausi ginčiai vykdavo Lenkijos televizijai. Aš lenkiškai laisvai suprantu ir, ir Lenkiją domiuosi labai nuodugniai ir dabar mažiau, bet anksčiau žinau, kas geriau darosi Lenkijoje negu Lietuvoje. Tai suprantat, ten diskutuodavo profesionalai, gydytojai, medikai, ir jie užimdavo visiškai priešingas pozicijas. Ir vieni, ir kiti, speci... vat vėl tas pats atvejas, specialistai, bet užima visiškai priešingas pozicijas. Ir vienų argumentai turi racijos, ir kitų argumentai turi racijos. Ir man, nebūnant e, šiuo atveju specialistu ir pačiam negalint iščiupinėti va šitų dalykų, vienareikšmiškai pasakyti, nu labai sudėtinga. Labai sudėtinga. Iš kitos pusės aš aišku žinau tas istorijas, kur buvo pagauti skiepai neaiškaus ten, neaiškios kilmės. Čia prieš keletą metų buvo, neatsimenu, ar Čekijoje, ar Austrijoje. Pagavo skiepus, kuriuose rado ten kažką iš viso tokio negatyvaus, aš jau dabar detalių nepamenu. Ten paskui ėjo net iki tiek, kad pasaulio sveikatos organizacija tai kažkokią bylą kėlė. Prantat, aš visą tai girdžiu ir žinau visą šitą problematiką. Ir suprantu, kad ten plus, kur yra privatus biznis, plus yra interesas mažinti žmonių skaičių. Nu, nebijokim ir šito pasakyti. Čia galima visko. Ai, bet gal žmogus dar norėjo paklausti potekstę tą, kad privalomas pirmas skiepijimas, o paskui su naujom nanotehnologijom čipavimą. Čipavimą, tai, tai čipavimas bet, čia irgi gal į tą patį maišą. Tai iš pat pradžių tas, o paskui anas. Tai taip, sakykime, prieš šipavimą tai aš būčiau kategoriškai prieš. Kategoriškai prieš. Nes tai yra žmogaus pavertimas vergu visiškai. Ir vėl, vėl žiūrėkit, kaip, kaip išeina. Viskas gyvenime turi pliusą ir minusą. Aš netgi kartais tokį žaidimą žaidžiu su žmonėmis. Pabandom rasti kokį nors reiškinį, kuris būtų arba negatyvus, arba pozityvus, bet be jokių išimčių. Žinokit, tokio reiškinio net nesugebėsit rasti. Net mirtis kartais turi savo pozityvę pusę. Ne veltui yra eutanazija teisėta. Tai su tais šipais lygiai tas pats. Vėl per tą pačią Lenkijos televiziją teko matyti tokią diskusiją daug metų atgal, kokį dešimt metų atgal. Irgi Žmonės diskutavo, reiktų čipų, nereiktų. Ir atsistojo, pavyzdžiui, mamos, kurios nori, kad jų vaikai saugiau ten bėgiotų, ar ne? Jos užčiupus. Atsistoja žmonės sergantis, kurie nori būti visą laiką gydytojo priežiūroje. Jie mato tame pozityvą. Nu ir iš tikrųjų sunku paneigti, kad tame yra pozityvų. Bet yra ir didžiulis negatyvas. Žmogus yra paverčiamas nuo absoliučiai priklausomo nuo to, kuris tą čipą kontroliuoja. Jis yra dedamas va čia, tarp kitko. Va, va šitoj, va, tarp šitų va, pirštų. Ir čipuos, kiek skaičiau, jau dabar naujagimus pradeda čipuoti Europą. Tai ir dabar, jeigu reikėtų mano pozicijos, tai aš žinokit, geriau pasirinkčiau nečipavimą ir paukočiau tą saugumo jausmą vaikų atžvilgių arba ligonio, tą galima išspręsti ir kitaip. O totalinis čipavimas paverčia mus totaliniais vergais. O kai paskui dar bus ir pinigai pervedami į tą čipą, o juk prie šito ir einama, nebebus grinų pinigų, ir jūs busit absoliučiai priklausomas nuo to čipo ir nuo to, kas jį valdo. Nu tai čia yra Orvelas, čia baisiau negu Orvelas, baisiau. O dėl, dėl skiepų ir to, kad negalima lankyti darželio, vad žmogus rašo. Iš tikrųjų, žinokit, neturiu vienoreikšmės nuomonės šito klausimu. Yra lygų, e, kad jeigu tu vaiko neskiepysi, ar ne, jisai tą lygą atneš į darželį ir užkrės kitus. Jisai yra pavojingas kitiems. Bet čia matyt reikėtų diferencijuoti skiepai, kurie kurie yra įprasti ir, ir, ir mūs, mes buvom vaikystėje skiepinami. Bet aš, aš kitaip dar pasakyčiau. Jeigu būtų mano valia, aš visą šitą reikalą pirmiausia paimčiau iš privačių žmonių rankų. Tiek skiepų gamyba, tiek skiepų platinimas ir, ir visa tai, kas su to daroma, turėtų būti valstybės rankose, kad išeliminuot bet kokią riziką iš privačių asmenų ir jų interesų vienas dalykas – Ir kažkaip toks atsiranda spekulacijos elementas, žmonių sveikata. Ir pažiūrėkit, kiek jau mes buvom gazdinami visokiais ant pašėlusių jaučių lygom, tai vištos pašėla, tai dar kas nors pašėla. Ir viskas kažkaip tai paskui nueina į debutį. Ir kyla didelis įtarimas, kad visa tai yra daroma tik tam, kad būtų galima parduoti paskui tų skiepų ir tų vaistų. Tai jeigu tai būtų valstybės rankose, tai nebūtų ir intereso galbūt to. O kai yra privatininkai nori uždirbti, tai tada sukelia isteriją. Tai yra milžiniškos korporacijos. Jos, ga, jos, jos operuoja tokiom sumom, kad jos, joms nėra nieko ypatingo nupirkti žiniasklaidą pasaulinį ir per ją sukelti isteriją. Kas ir yra ne vieną kartą padaryta ir, ir, ir, ir ne vienas skandaliukas, jau sakau, buvo atėjęs ne tik į pasaulio sveikatos organizaciją. Taip kad čia yra šiaip labai rimti dalykai, labai rimti dalykai. Bet kad vienareikšmiškai atsakyti, labai sudėtinga. Čia reikia būti iš tikrųjų valstybės vadovu, reikia turėti ir dar ne bet kokios valstybės. Reikia turėti galimybę pasamdyti komandą, kuri ištirtų tą reikalą. O ką mes čia galim sėdėdami dabar? E, bet abejonės yra, abejonės yra. Skaitau, skaitau komentarus ir klausimus, kuriuos jūs jau esat pateikę. Štai Egis rašo. Panašiai galvojančių nėra daug, nes apskritai galvojančių yra mažai. <laughs> čia, šnekant apie tai, kiek čia tų parašų buvo rinkikų, kiek mes jų surinkom ir, ir kaip čia viskas eisis toliau mums. Bet Egis rašo toliau. Niekas nesibaigia ir neprasideda rinkimais. Kova vyksta nuolatos Siūlau palaikyti pulsą, kad žmonės jaustų savo artimus atramos taškus. Štai raktinis sakinys. Palaikyti pulsą, kad žmonės jaustų savo artimus atramos taškus. Ir iš tikrųjų, va dabar mūsų žiūri 168 žmonės, aš tikiu, kad čia yra matyti ir, ir priešiškai nusiteikusių jų tarpe, bet daugumą matyti jūs turbūt žiūri dėl to, kad jūs jaučiatės tame prasmių lauke. Ir iš tikrųjų, kas gali būti šitame pasaulyje svariau po to, kai tu jau pavalgęs, iš bado nemiršti, apsirengęs, nu kas gali būti dar svarbiau už, už supratimą kitų žmonių? Kada tu susitinki su žmonėmis, kurių tu nepažįsti, bet jeigu jie tame pačiame lauke, prasmių, kaip lengva būna. Kaip yra lengva bendrauti, kaip iš karto yra ir supratimas. Bet yra ir dar svarbesnis dalykas. Kada tu tokių žmonių randi, kada jų daugėja, tai tu ir drąsiau jautiesi. O gyvenimas ir šis pasaulis yra netoks jau draugiškas šiaip jau. Jis yra kupinas ir problemų, ir pavojų, ir priešiškumo, ir agresijos. Ir e, kuo tu esi mažesniai grupiai, tuo nu, neramybė širdį gyvena didesnė. O kuo mūsų bus daugiau, tuo mes galėsime ir geriau jaustis. Ir tuo bus, kuo daugiau bus tame prasmių laukė stovinčių, tuo mums visiems bus ramiau. Ir, ir tada ir kažkaip ir, ir tas jausmas, kad kita mieste, kaip smagu žinot, kad Šiauliuose yra Vida ir Vinsas. <laughs> Prantat? Nu, smagu žinau, bet prieš mėnesį aš dar šito tai nežinojau. Ir aš nežinau, kad galima nuvažiuoti ten į miesto pakraštį, į kaimo sodybą. Ir savotišką kulgrindą nueiti tenais ir, ir pasislėpti. Nu, ir aš tikiuosi, kad mes, e, jeigu neišsivaikščiosim, mes rasim įvairias bendravimo formas, susipažinsim su tais žiūrovais, aš to 170, ne visus ginas pažįstu. Gal susipažinsim, gal mes. Taip kad nieko, nieko svarbiau negali būti, mano manimu. Štai Ramūnas rašo tai, iš komentarų. Pamačiau, jog mūsų prasmių laukas labai sutampa. Nu, va. o prieš mėnesį, nors Ramūnas turėjo galimybę ir anksčiau pasižiūrėti, paklausyti naktygonės ar ten eltos pokalbis, yra YouTube, ten mano tų prikalbėtojo per daugelį metų. Bet matyt, reikėjo tam tikro stimulo, reikėjo Kazimiero iniciatyvos, reikėjo dalyvavimo šito rinkiminiai kampanijai, kad Kipras sėdėtų šalia. Jaunas žmogus visiškai, mes būtų nesusidomėjęs, ar ne? Ne. Nu jo. Jeigu ne šitie rinkimai. O kiek mes, tarp kitko, kiek mes pamatėm jaunų žmonių miestas? O Vilniuje tai apskritai dailės e, to instituto biblioteka beveik vien jauni žmonės susirinko. Tai, tai yra didžiulis turtas, kaip tai bebūtų. Štai Baltas, Baltas klausė. Kas bus, jei dar vieną kadenciją gyvensim populizmu? Nu ir aišku, klausia, už ką balsuoti. Kas bus, jei dar vieną kadenciją gyvensim populizmu? Nu, nieko nebus. Pragyvenom penkis metus populizmų, pragyvensim ir dar penkis metus. Nu, bus taip, kaip yra. Ir nieko, ir nieko čia ypatingo neatsitiks, aš manau. Jeigu kažkokio pasaulio, neimsim dabar pasaulinių kataklizmų ar kažką tokiu ten, kas galėtų atsitikti. Nu, kažkaip, nu gyvensim. Bet faktas, kad galėtume gyventi geriau, galėtume gyventi gražiau, galėtume gyventi lauke, kuriame yra mažiau melo, mažiau saviapgaulės, mažiau isterijos. Nors tarp kitko, jeigu ne populizmų, tai gyventume sunkiau. Nes vat, jeigu jūs išrinktų prezidentų, ko gero gyvenimas pasidarytų sunkesnis, nes atsakomybės daugiau nepopuliarų sprendimai ir taip toliau ir panašiai. Ne. Negalvoju? Ne. ne. Juk e, prasmių laukas tas, vat, kuriame mes čia visi atsidursim. Jisai kaip tik suteikia žmogui tam tikrą atramą, jeigu nori. Vienas dalykas blaškytis va dabar. Populizmas yra labai toks trumpalaikis dalykas. Tu šiandieną tu pasakai tą kažką, ką kažkas nori girdėti, bet paskui tai tas žmogus suprato, kad tu jį apgavai anksčiau ir vėliau. Viskas nepasiteisina, tu taip pat būni nepatenkintas. O jeigu tau duoda realų matymą pasaulio, Tai tas, tas gali būti e, žymiai svarbiau ir, ir, ir žmogui ramiau. O be to aš dar taip esu sakęs, kur čia mes šnekėjom. Ką reiškia, pavyzdžiui, pažiūros. A, tai mes susitikime su statutinių darbuotojų profsąjunga, o mes dar neįdėjom viso, kai visą įdėsim ten bus. Žiūrėkit, jeigu žmogus neturi pažiūrų sistemos, o gaudo iš pasaulio tik tokius fragmentus arba tokia viena šalia propaganda klauso, jis susidurdamas su naujais reiškiniais nežino, kaip reaguoti. Ir tada, o ypatingai tai svarbu yra valstybės vadovui, premjerui arba šiaip žmogui dirbančiam su, su visuomenė. Kiekvieną dieną tau atneša kažkokius klausimus, jeigu tu neturi pažiūrų sistemos, tau reikia kiekvieną kartą iš naujo atsakyti savo, O kaip elgtis su ta problema? Kur jie dėti? Kaip jie spręs? Jeigu tu turi pažiūrų sistemą, tau žymiai lengviau. Tu iš savo šito pažiūrų lauko iš karto žinai, kaip reaguoti. Iš karto. Nu, paimkim, kad būtų suprantamiau tas pats va, žemės klausimas. Tas, kas neturi pažiūrų, jis svarstys, ginčysis, čia reikia parduoti žemę, tą nereikia parduoti. Jeigu tu turi pažiūras, ir va tokias pažiūras – kaip mes čia deklaruojam, nu koks tau, tau, net, tau net keista, kad kažkam dar klausimas kyla. Nėra vietos net, net čia e, iš viso svarstymų. Ir daug va tokių dalykų. Daug. O jeigu mūsų prasmių lauką žiūrėti, tai svarbiausias dalykas tai yra būti šeimininku šitoj valstybėje, šitoj šalyje, kur mes esam gimę, kadangi kitos, kitos vietos žemėje tiesiog nėra. Tai jeigu mes laikomės va šitokios nuostatos, tai kiekviena problema, kuri ateina, jūs iš karto vertinkite ją iš šitų pozicijų ir jūs turėsite atsakymą. Ar tai mūsų šeimininko teisė varžo, ar ne kažkoks naujas reiškinys. Taip kad e, <laughs> nenorėčiau sutikti, kad kad būtų blogiau. Ne, sunkiau turėjau menį. Ne, ir sunkiau nebūtų. Gal taip tik kaip kuriem žmonėm, bet šiaip jau Tarp kitko, einam toliau, žiūrėkit. Martinas, labai įdomu dalyką rašo Martinas. Buvo toks Gustavas Lebon. Jis 1895 metais, vadinasi jau prieš 120 metų, parašė knygą, kuri, kurią pavadino Minios psichologija. Tai įsivaizduokit, 1895 metais, jau tada viską žmonės suprato. <laughs> Ir štai kas, <coughs> kur ten yra esmė šitoje knygoje. Čia Martinas rašo, bet tai aš žinau šitos dalykus, be abejo, čia ne tik aš žinau. Štai ką rašo tas Gustavas Lebon toje knygoje ir Martinas to pačiu. Minė nereaguoja į faktais paremtus argumentus. Miniai reikia emocijų. E, populistas, šnekantis tai, ką minė nori girdėti, laimės prieš realistą žmonės visi, ne tik lietuviai, yra pasmerkti manipulacijai. Čia rašo Gustavas Lebon, o jį perfrazuoja Martinas, iš knygos Minios psichologija 1895 metai. Ir dėja, tai matyti yra tiesa, jinai patvirtinta yra nu, ir pastarųjų šimtų metų. Ir suprantat, man vieną kartą teko būti Bavarijoje kažkokiam kalnų viešbutyje tie bavarai su trumpom kelniam geria alų, groja tas jų orkestrėlis ir toks ramus biurgeriškas gyvenimas. Tas viešbutėlis pastatytas, va galbūt tada, kai tas Lebon rašė savo knygą. Ir tame viešbutėlyje ant sienos kabo plakatas su žūsiais to kaimo vyrais pirmam pasauliniam kare antram pasauliniam kare. Ir aš žiūriu į tą, į tą plakatą, į tos biurgerius, tom trumpom kelniam, pas petnešos, pas jos indudo orkestras. Ir galvoju, tai kokio reikėjo stimulo, kad tą biurgerį, va, iš šitų Alpių, nuvesti į Stalingrado sniegynus, kuris būtų apsuptas tenais to E, Pauliaus, generolo Pauliaus atrodo, tai buvo tas mhm. armija ir jie ten žuvo, tai arba buvo paimti nelaisvė. Klausykit, tai koks čia turėjo būti manipulacijos jėga, kad tą biurgerį priverst iš Alpių ramybės, <laughs> eiti ten kažkur prie Volgos ir padėti galvą, klausykit. Tai iš tikrųjų žmogus yra labai lengvai manipuliuojamas. Tai gal ne veltui šiandien ir susitiko, va, pavyzdžiui, prezidentė su šitą televizijos radio komiteto e, cenzūrą įves, tai kad rusai puola. <laughs> aš nežinau, ar ten dar reikia apie tai kalbėti, ten cenzūra jau ir taip veikia. Čia tarp kitko bus klausimų apie tai. A, nu, tai čia... Bet šiaip jau, aišku, minė nori, minė nori girdėti tai, ką jinai nori girdėti, viskas yra taip. Ir štai Martynas tiesa klausė, jis po viso šito klausė, kokia išeitis, jei tokia iš viso yra. Na ir suprantama, jeigu jau psichologai per šimtą metų patvirtino, ir aš naktigonėse psichologus kalbinau, jie visi patvirtino. Apie 80 procentų žmonių lengvai pasiduoda manipulacija ir mes tą matom šiandien, mes tą matom komentaruose, Mes pamatom tą jų tokį plekšnišką pasaulio vaizdą, kada jie žiūri arba į vieną pusę, arba į kitą, abidė akis. Nu, plekšnė atpūlė, bandų. Viskas taip. Ir matyt šito nepakeisi. Matyt šito nepakeisi, ypatingai, kad ir keisti niekas nenori. Bet šiaip jau, Martinai, vieną išeitį aš esu pasiūlęs ir galiu ją priminti. Jeigu kalbėt apie rinkimus apskritai, apie valdžios rinkimus, Tai gal tai neįspręstų, aišku, problemų visų, bet tie mano siūlomi egzaminai rinkėjams galbūt padėtų kažkiek apribot va tą populizmą, apribot tą, tą vertinimą visko per emocijas. E, pakartosiu idėją. Va tarp kitko, mūsų prezidentė savo metiniam pranešime vėl pasiguodė, paimanavo, kad e, mažai žmonių dalyvauja rinkimuose. Bet klausykit, o kokia nauda iš dalyvaujančių rinkimuose, kurie nesupranta, už ką jie balsuoja? Man tai yra nesuprantama ta logika žmonių, kai jie nori priversti ateiti visus tuos, kurie ir šiaip nelabai susigavo. Ir aš keliu klausimą taip. Kas yra sažiningesnis? Ar tas, kuris nesusigaudydamas neina balsuoti? Sako, aš nesuprantu nieko, už ką čia ir aš geriau pasėdėsiu namuose. Ar tas, kuris nesusigaudo, bet eina ir balsuoja vedinas savo emocijų arba savo kažkokiu tai tik jam vienam suprantamų kriterijų. Nu, atsakykit patys savo, kuris iš šitų dviejų yra sažiningesnis. O sažiningiausia būtų turbūt įvesti rinkim, šitos egzaminus. Nori būti rinkikas, nori dalyvauti procese, kuriame visuomenė renkasi savo valdžią, taigi labai svarbus veiksmas. Klausykit. Žiūrėkit, kaip mes gydytojus renkamės. Tik neinam į pirmą pasitaikysį, mes klausinėjom, dairomės, renkam informaciją, ar ne? Ir tai vis laik nepatenkinti tais gydytojai. O čia daugelis, aš suprantu, kaip čia yra, kadangi dauguma žmonių nelabai supranta politikos ir savo gyvenimo ryšį. Jie, aš kartoju visą laiką tą vieną ir tą patį pavyzdį. Galite jūs irgi tą pabandyti visi, kurie čia dabar žiūrit. Paklauskit žmogaus, savo pažįstamą, pavyzdžiui, kokiu nors už ką jis prieš ką jis. Nu, ten, nežinau, už lytą, žemę, ten juvenalinį justiciją, ten ką tik jūs norite. Jis jums atsakys maždaug savo poziciją. Po to paklauskit jo, kas jam iš politikų patinka. Ir jis paminės kelias pavardės, Ir jis ir patu paklauskit, o kaip tie jo politikai atsako į tos pačius klausimus? Ir dažnas nežinos. Jisai pasiruošęs balsuoti už politiką, apie kurį jisai nežino nieko konkretaus. Ir to pati mūsų prezidentė, aš jau ne vieną kartą sakiau, kokios jos pažiūros mes nežinom. Tas metinis pranešimas tai yra tokių, nu, gražių žodžių rinkinys, wishful thinking toks e, ir viskas. Ten nepaliestos jokios esminės, nei, nei civilizacinės problemos, nei, nei dabartinės ekonominės problemos, aš turiu menį pirmiausia tas tarptautinės. Ten pusė pranešimų yra skirta vėl e, gazinimui ir ruošimais į karą. Bet realybė tai yra visai kitokia. Visai netokia, kaip tas pranešimas jį atspindi. Jeigu, jeigu spręsta apie Lietuvą ir pasaulį iš to pranešimo jos, nu tai susidarytų tai įspūdis, kad mes gyvenam kažkokioje kitoje valstybėje, visiškai kitoje. Ir netgi kitam pasaulyje, <laughs> negu tame pranešime yra rodomas. Taip, kad suprantat, sprendimas lyg ir galėtų būti va su tais egzaminais rinkikams. Bet kasgi to norės? Ir kaip padaryti techniškai tą? Techniškai įmanoma padaryti. Kodėl? Paprasčiausiai sudaromas klausimynas, čia nereikia manyti, kad tai yra, vėlgi, supraskim teisingai, tie klausimai tai turi būti ne, ne ideologiniai, jie turi būti faktiniai. Žmogus turi, pavyzdžiui, atsakyti, iš ko susideda biudžetas, kokie yra mokesčiai, kokie mokesčiai sudaro biudžete didžiausią dalį, kas nustato mokesčius. O dabar, pavyzdžiui, šiandieną Lietuvoje ir aš skaitau komentarus, Ir atsiranda tokių, kurie kaltina mane, kad aš neteisingai snieku, nes mokesčius ne Briuselis nustato mums. Suprantate? Nu, Briuselis nustato, mylėjai, mano mokesčius. Ne visus. Pavyzdžiui, tą patį PVM. Jis nustato minimumą, žemiau kurio Lietuva negali eiti. Daugiau prašom, bet mažiau Lietuva negali. Jinai nustato akcizų minimumus e, degalams, elektrai, šnapsui, cigaretėm. Yra nustatytas akcizas Briuseliu. Tai visą tą rinkikas turi žinot, kad galėtų adekvačiai vertinti paskui tuos, kurie nori būti jau renkamais. O jeigu jis nežino faktinės medžiagos, tai kai jis išgirsta kalbant tokį tipą kaip aš, o jis visiškai tos informacijos nežino, aš jam atrodo kaip gyventojas iš kito pasaulio. Arba, arba neteisybė kalbantis. O jis dažniausiai pats nežino faktų. Ir dėl to rinkikas, rinkikas dar sėki kartu, jis turėtų paprasčiausiai parodyti, kad jis žino faktinę medžiagą. Istoriją, nežinau, ekonomikos bazinius dalykus. Ne kažką labai sudėtingo, bet tai, ką, ką, turėtų, ką turėtų žinot, kad galėtų nors kiek samoningai rinktis. Nu ir aš visada kartuoju, būtų labai gražu, kad e, visa tai būtų dėgiama jau vaikams nuo pirmos klasės. Jam suprantamų lygių pradžioj, paskui sudėtingiau, sudėtingiau, kad jis suvoktų, iš kur atsiranda pinigai, iš kur atsiranda algos, ką reiškia, pavyzdžiui, klimato įtaka Lietuvos ekonomikai. O dabar daugelis e, ir iš šeltos pokalbių galit manyti, kai aš pasakau argumentus, jie juokiasi. Arba dažnai mini, pavyzdžiui, e, o sako, Skandinavijoje dar šalčiau, Tai bet, mėlyjei mano, ašgi nesakau, kad tai yra viską lemiantis faktorius, bet yra vienas iš. Ir pasižiūrėkit mano monologą apie kainas ir algas, o ten peržiūrų yra nemažai ir komentarų nemažai ir dažnas. Man prikiša, kad aš nesąmonės kalbu, nes kažkur yra dar šaltesni kraštai, o jie gyvena geriau. Tai mėlėjai mano. Taigi ten yra monologas, tai valandos laiko, O jūs matyt paklausėt vieną fragmentą ir vat, vat ką reiškia fragmentinis mąstymas. Jam užsiciklinama tas vienas fragmentas, o viso kito jis negirdi. Taigi tai yra tik vienas iš faktorių. Bet neikti klimato įtaką Lietuvos ekonomikai, palyginus, sakykime, su, su, su tom žemėm, kur šiandieną jau žydi vyšnius, o šiandien, kai mes sėdėm ir bus šiąnakt minus šeši Lietuvoje, kažkur jau, jau žydi vyšnius, ir ten žiema trunka e, gerokai trumpiau. Ir ten nereikia trigubų langų, nu ir daugelio kitų dalykų. Aš net nesuprantu, kaip jums, kaip jums į galvą ateina apskritai neikti tuos dalykus. Ir vat vaikas jau turėtų žinot nuo mažų dienų, kuris gyvena, kuo ta jo šalis, kurioje jisai gimė, kuo jinai yra išskirtinė. Išskirtinė ta prasme, nu taip jau duota tokia gamta pas mus, kad galėtų objektyviai vertinti mūsų galimybės, palyginti su kitais, kad neimtų save lyginti. Nu, pavyzdžiui, jis nuvažiuos ir pradės kaltinti palangos gyventojus, kodėl jie tiek brangiai ima už, už lovas. O ten kur nors Graikijoje, pažiūrėkit, taip dažnai sako, pigiau yra nuvažiuoti į Turkiją negu į Palangą. Bet, mėlyje mano, turkas tai kiek, me, kiek mėnesių ten sezonas tęsiasi. O palangiškis, kad išlaikytų visą tą infrastruktūrą, jis turi kiek dienų, tų mėnesių? tris ir tai pusę laiko lygiai, suprantate. Tai jis per tos va, trumpus mėnesius turi ne tik užsidirbti savo e, pragyvenimui šito mėnesio, bet išlaikyti visiems metam tą infrastruktūrą, pavyzdžiui, tokiai preilai, pervalkui. Tai yra nepalyginimi dalykai su, su kur nors su Graikija, kur sezonas tęsiasi gerokai ilgiau. Nu tai juk visą šitą reikia įvertinti, kada save tu nori susigaudyti, kur tu čia gyveni ir kas čia per šalis ir valstybė. Ir dėl to vat, visą tai susivestų į rinkiko egzaminą. Rinkikas turėtų, o tarp kitko, pasakysiu vieną dalyką. Vat yra ta vadinama nulinė izoterma. Nulinė izoterma tai yra ta, kur į vieną pusę sausio mėnesį žemė iššala, o į kitą neiššala. Ir tiems, kurie ir, va, ir, ir šitas ir Kipras žiūri tartinai, kokius aš čia vėjus dabar šnekėsiu. O tai yra nepaprastos svarbos dalykas. Žemės ūkis. Jeigu žemė sausio mėnesį iššala, yra visai kitos sąnaudos ir galimybės negu ten, kur jinai neiššala. Ir ta izoterma eina ne taip, kaip jūs galvojat, vat, kad šiaurėje šalta, o pietuose šilta. Ne, paimkit ir pasižiūrėkit nulinį izotermą, pamatysit, kaip jinai eina raitytai. Ir pavyzdžiui, e, Oslas patenka į jau tą gerąją pusę. Arba, pavyzdžiui, yra toks skaičius. Berlyno sausio mėnesio temperatūra yra plus 5 berots, o pas mus minus 5. Ir va šitie 10 laipsnių jau mums kainuoja. O atrodo viskas čia pat, jokio skirtumo. Ir, ir dar apie Skandinaviją šnekant, pavyzdžiui. Taip, Švedija labai didelė valstybė, nusitęsusi šiaurė, bet didžioji dauguma jų gyvena Va čia, prie Baltijos jūros. Norvegijoje tas pats. O Suomija ten taip, ten šalta. Bet net yra toks dalykas, kaip... E, vat kodėl aš tą šneku? Visą tai rinkėjas turėtų žinot. Į tą klausimų sąrašą rinkėjų visą tai turėtų įeiti, kad jis suprastų, kur jis gyvena. Taigi štai, net kas, kur yra svarbus dalykas, kalbant apie tą šalčio įtaką gyvenime kiek kartų per metus, per sezoną temperatūra pereina per nulį. Kuo atšyla, užšala. Atšyla. Jau geriau užšaltų vieną kartą ir stovėtų. Tai Suomijai pasirodo, užšalo ir stovi. O pas mus atšilimų daug. O atšilimas ardo kelius, ardo namų sienų dažus, ardo apskritai sienas. Kuo, kuo daugiau per sezoną vat, yra šitų atšilimų atšalimų, Nu, žmogui lyg ir geriau. Atšilimas mes džiaugiamės, suprantat, bet visa tai kainuoja. Suprantat, reikia vat, visą tą įvertinti. Tik iš paviršiaus atrodo taip, kad kažkur, arba Kanada, pavyzdžiui. O jūs pasižiūrėkit, absoliuti dauguma Kanados gyventojų gyvena ten pietuose. Ir ten klimatas yra panašus vos ne kaip sočiai, jeigu pasižiūrėsit visokius parametrus. O iš pažiūros atrodo, kad Kanada šiaurinė šalis. Taip kad reikia pirmiausia, puolant mane kritikuot, pirmą atidžiau pasižiūrėkit į, į, į faktus. Nes daug kas iš pirmo žvilgsnio atrodo tiesiog, nu neįtikėtina, kad taip gali būti. O yra. Kodėl, sakykime, ten ta pati valstijose arba Skandinavijoje, ten ypatingai Norvegijos pietuose yra geriau negu čia. Ten yra golfo srovė. Ten golfo srovė atneša šiltus šilt, šiltesni orai. Yra skaičiuojama, kad golfo srovė e, pakelia metinę temperatūrą vakarų Europos apie 10 laipsnių. Taip yra skaičiuojama ir tarp kitko dabar, kai ta golfo srovė yra visokių tokių įtarimų pradėjo strikti, mat ir prasideda visokios spekulacijos, kuo visą tai baigsi, suprantate. Ir nedaug dievė, jeigu ta golfo srovė nustos nešusi šilumą į vakarų Europą, Vakarų Europai galas iš karto, nes jie yra absoliučiai neparuošti tam gyvenimui, kurį mes gyvename. Jeigu pas juos būtų nors kartą minus 30, ten viskas žlugtų. Tie, kurie dabar Anglijoje gyvena, suprantat, apie ką aš kalbu. O mes tai esam pasiruošę atlaikyti tokį šaltį. Bet tas ir kainuoja. Tas kainuoja baisius pinigus. Taigi štai aš čia labai išsiplėčiau, aišku, bet Štai kada rinkėjas nežino tokių dalykų, kaip jis po to gali ką nors adekvačiai rinkti. Ir dėl to, atsakydamas Martinui, kokia išeitis iš to, kad žmonės, žmonėmis lengva manipuliuoti ir kad minė nori visada e, populistų, nu, vat, vienas iš variantų. Aišku, čia yra mano utopija, niekada šito niekas nedarys. Bet įsivaizduokit šalį, kuriai tas būtų padaryta, pavyzdžiui, Lietuvai. Jeigu mes nuo mažų dienų vaikus mokytume realiai dalykų, kokie išauktų žmonės. Tai gal iki to nedais, va žmogus klausia, kaip jūs vertinat e, vakar, ir aš pats girdėjau, vakar galvojau, kad netaip išgirdau, ja. o žmogus tą patį klausė, ką aš ir šiandien išgirdau ir patikėjau, kad naujas įstatymas yra jau spaudžiant ES, kur reikalaujama imigrantus, kurie net, neturi pilietybės ir balsavimo teisės, sudaryti jiems sąlygas rinkimus vienodas į rinkimus. Ta? Prašom pakomentuoti šį. Nu, ką čia komentuoti? Va, žiūrėkit. <clears throat> Va. Jeigu mes neturėtume pažiūrų lauko, to prasmių lauko, mes pradėtume svarstyti, ar ne, apie žmogaus teises, ten dar kažką, tai ir iki ryto čia diskutuotume. Kadangi mes turime aiškę savo pažiūras, ar ne, Kadangi mes atsakome į klausimą, kad Lietuva yra čia gimusių žmonių kraštas, o ne visų norinčių joje gyventi, tai mums nėra iš viso jokių problemų atsakyti ir šitą klausimą. Mes esame aišku prieš. Bet tai dabar pagal šitą įstatymą gaunasi netgi pabradės šitie va, kur perbėgėlių lagerį, reiškia, jie turi pabradės savivaldybėje. Ir supraskim, ir supraskim, kodėl šitie dalykai ateina į Lietuvą ir ateina apskritai į kitas ES valstybės. Kartoju ir kartoju tą patį. Tie, kurie nori ES projektą tęsti, išsaugoti ir apskritai padaryti jį gyvybingų, tik šitaip jie ir turi elgti. Nes jeigu bus ES valstybės ir tautos, ES subirės. Čia vienas kritikas E, į mano šitą teiginį atsakė taip, o štai jungtinėse valstijose, visos valstijos turi savo įstatymus ten ir taip toliau, ir kažkodėl nesubėra. Haha, <laughs> nu mielas mano. O tai ir yra jūsų fragmentinio mąstymo pavyzdys. Jungtinės valstijos pirmiausia yra, na kaip čia pasakyti, susibėgusių žmonių kraštas. Jungtinės valstijos yra indienų teritorija kurie susibėgė iš viso pasaulio, indienus išskerdė sėkmingai, Taip? Ir ten tose valstijose nėra nei istorijos didelės, tai, nėra, tai ne tautos. Tai nėra kiekvienoje valstijoje tauta su savo didelė istorija, valstybingumo tradicijom ir taip toliau. Tai yra visiškai kito pobūdžio darinys. Ir jūs galite įsivaizduoti ir palyginti Prancūziją su jos istorija, ar ne? Ir kokia nors, tai nežinau, Nebraskos valstija, klausykit. Nu, tai yra nepalyginami dalykai iš vis. Ir tai jungtinėse valstijose pastoviai, pastoviai vyksta visokie ten e, tokie reikaliukai. Yra valstijų, kurios nori išstoti iš, iš jungtinių valstijų sudėties, ypatingai Texasas. Kadangi Texasas ten yra e, tam tikrą istoriją, jisai tai buvo savarankiškas, tai priklausė Meksikai, tai vėl į Ameriką pasiėmė savo Ir ten yra labai stiprus separatistinis judėjimas. Beje, vadovavo jam šitas e, filmo herojus, tas karatistas. Čia, Čekas Norisas, taip. Jis yra lyderis šito judėjimo. Nežinau. Ja, bet yra ir kitų valstybių, kurios irgi kelia panašius klausimus. Bet Texasas tai jau yra toks ypatingai. Plus ten yra naftos Texas. Mhm. Taigi net štai tokiam darinį, kur atskirose valstijose nėra tautų ir istorijų atskirų. Ir šiaip neužmirškit, kad jungtinės valstijos tai yra nu kiek čia, nu, porą šimtų metų. O vakariniai daliai tai apskritai dar mažiau. Ten visai nesenai dar iš viso nebuvo europiečių, ten dar indienai karaliavo. Per 150 metų dar ten indienai kaip kur karaliavo. Taip čia yra nepalyginami dydžiai. Europos Sąjunga yra sudaryta iš valstybių, kuri kiekviena iš jų turi savo istorinę atmintį, turi savo interesus ir dažnai priešingus vieni kitiems. Aišku, yra, vat vėl, kiekvienas reiškinys, sakau, turi pliusą ir minus. Aišku, galima pasakyti, kad tie priešingi interesai sukėlė galybę karų, pavyzdžiui, prancūzai su vokiečiais nuo tūkstantį metų kariavo. Ir visai nesenai dar jie kariavo. Ir, ir, ir 20 amžiuje jie kariavo. Visai nesenai. Taigi, taip sakant, bandymas vat, sukurti Europos Sąjungą yra noras išvengtų begalinių karų. Nu ir nu, iš tikrųjų visai tokia pozityvi idėja. Bet jinai nuėjo į kažkokį visiškai tokį, nu, tokį antie, nu, nepadorų būvį, suprantate. Šiandien ta Europos Sąjungai vadovauja, nu, nu išvardinkim, vadovauja Europos komisarai, kurių niekas nerenka. Lietuva paskyrė ten savo žmogų ir viskas, to baigėsi. Atšaukti mes jo negalim, jokios įtakos mes jam nedarom, plus, ko žmonės ne visi supranta. Komisaras nuo valstybės, jis iš principo negali atstovauti savo valstybę, tai jau yra... Hmm. Pažeidimas. Jo, taip, taip, jis yra komisaras apskritai, o ne, o ne, ne valstybė atstovaujant. Valstybė turėtų teoriškai atstovauti eurodeputatui. Bet dabar žiūrėkit, tie eurodeputatai vėl yra susiskirstę į partijas, kur sudarytos yra irgi visiškai tokių, nu, ne, valst, ne, ne atskirų tautų pagrindų, tokios bendra europinės tos partijos, kaip ten rasti bendrus interesus. Plus, euro, euro parlamentaras neturi įstatymų iniciatyvos teisė. O Lietuvos Seimo narys turi įstatymų iniciatyvos teisę, o Europarlamento narys neturi. Kitaip sakant, jie tik sėdi rankutės kilnoja. Toliau yra toks prezidentas Europos Sąjungos rompėjus, ar ne? Bet kas įrinko? Na, tai yra visiškai, reiškia, tokia vat, struktūra. Ta Europos Sąjunga vadovauja žmonės, kurių niekas nerenka. Jie ten leidžia tik jiems suprantamus kažkokius įstatymus visokius keistus. Tai aš supratau, kad net ir nepažįsta kai kas, nes vat, anglų tas, kaip jau tenai tas euroskeptikų tai partijos. O, tai ten buvo istorija, taip, kai tą Van Rompėjų skyrė, to buvo, tai jis ten tokia pasakė, aš net, net nepadoru pakartot, kaip jis apie jį atsiliepė, apie tą Van Rompėjų, bet čia, čia toks jau, čia taip kaip kuriozas, bet šiaip iš principo. Ir dėl to, bet supraskim, kad Europos Sąjunga, norėdama tęstis kaip projektas, jinai turi unifikuoti viską, jinai turi sumaišyti. Taip kaip Tarybų sąjungai, kad elgėsi. Jei reikėjo kurti tarybinį žmogų ir taip suniveliuoti ten rusus, lietuvius, latvius, ukrainiečius, visus suniveliuoti ir kurti tarybinį žmogų. Nu dabar europatriotą. Dabar tai, tai, bet suprantate, tai yra kiekvieno tokio darinio būtinas veiksmas. Nes jeigu jie taip nesielgia, tas darinys jis negali egzistuoti. Dėl to jie logiškai viską daro, aš visą laiką tą patį kartuoju. Dėl to jie turi jie užsienio reikalų ministrą, jie turi saugumą, jie turi ten, nežinau, o dabar jau bendrą šitą bankų priežiūrą įvedė, taip, jau biudžetus kontroliuoja atskirų valstybių. Toliau ateis mokesčių kontrolė, jinai jau ir dabar iš dalies yra, bet bus įvesti bendra europiniai mokesčiai, pastovigi apie tai kalba. Bus bendra europiniai mokesčiai. Ir nu, suprantama, aš jų vietoj taip pat daryčiau, jeigu aš būčiau šalininkas va tokio, tokio projekto. Ir dėl to aš sakau, reikia pasirinkti. Jeigu mes norim, kad Lietuva būtų valstybė, aš man net nepadoru sakyti nepriklausomai. Nes jau senai nėra. Jo, aš keis, skaitau komentarus irgi čia atsiranda tokių kritikų, Nu tai, mylėjai mano, nu, tai jūs patys savęs paklauskite tada. O tai kokie yra nepriklausomos valstybės požymiai? Ką, vėliava? Himnas? Vėliavas ir himnus turi ir benzino kolonėlės. Ir kioskas gali savo vėliavas. Nepriklausomos valstybės požymė yra pirmiausia teisė leisti įstatymus niekieno nevaržomai iš šalies. Tavo įstatymai tai yra tokie, kokiu tu nori savo šalyje. Nu tai mes šito šiandien padaryti negalim. Nu tai yra medicininis faktas. Tai aš nesuprantu tų, kurie, kurie vat, visą šitą reikalą kažkaip nemato. Aš, aš net nesuvokiu jų. Ašgi nesakau, nesiūlau čia dabar va, tuo kardu masuo, ten įstoti iš Europos Sąjungos ar dar kažko. Aš tik siūlau blaiviai pažiūrėti savo situaciją. Ir kai mes šiandieną kovo 11, ar vat, nesenai kovo 11, iš tribūnų visi kalbam apie džiaugiamės, apie kaip čia mums nepriklausomybė, čia 20 kiek čia tų metų mes turim, aš klausau tų žmonių ir, ir negaliu atsistebėti. Ką jie turi omenyje? Nepriklausoma valstybė be savo pinigų, taip, <laughs> be savo įstatymų, be savo muitų. Tai kokie tada dar? Tada va tie kritikai, parašykit man komentaruose. Tai ką jūs vadinat nepriklausomybė tada? Tik nesakykit, tokį argumentą dažnai sako, tai ką ir prancūzai, o prancūzai tai Europos Sąjungų, taip ir prancūzijai lygiai tas pat. Ir prancūzija yra nesuvereni valstybė. Ir Prancūzija negali leisti įstatymų, tokių kokį jinai nori. Ir ne veltui aš sakau, Vokietijoje vyksta konferencijos, gali susirasti internete. Yra tų konferencijų įrašai. Den viena iš jų yra tokia žurnalo redaktorius pastovi rengia. Gana toks stambus įtakingas žurnalas, toks e, politinis. Jie rengia konferencijas, kurias va, šitos klausimus kelia, lygiai tos pačius dalykus sako, mes neturim savo pinigų, neturim savo muitų, neturim galimybių reguliuoti migracijos klausimų. Tai kur tas Vokietijoje, plus stovi Vokietijoje amerikonų karinės bazės. Ir jie irgi kelia klausimą, tai, tai kodėl jūs vadinat Vokietiją nepriklausomą valstybę? Tai yra natūralu. Sakykit. E, atiduota suvereniteto, didelė dalis yra atiduota e, Bruselio komisarams, tai, tai, tai Europos Sąjungai. Ir, ir nemeluokim patys savo. Aš dar sėkiai kartuoju, tai aš nesakau, kad mums reikia vat, išstot būtinai. Čia kitas klausimas išstot ar neišstot. Gal ir gerai, kad šiandieną vat, taip yra, kaip yra. Aš tik šiuo atveju kvestionuoju tą pasakymą, kad mes esam nepriklausoma valstybė. Nesamės tokią valstybę. Nes nepriklausomybė ir nepriklausoma valstybė tai turi savo aiškius požymius. Dar sėkiai kartoju, pirmiausia yra įstatymų leidybos teisė, nevaržoma, muitai, savo pinigas, mhm. kariuomenė, o dabar mūsų saugo kas netingi. Tai vieni lėktuvai atskrido paskraidys, tai kiti lėktuvai atskrido paskraidys. <laughs> Jūs tai vadinat nepriklausomybė? Nu, aišku, aš, tu, aš tuoj pat girdžiu tos, tos žmonės, kurie sakys, o, tai o, jeigu ne tie lėktuvai, tai čia tuoj rusai atskristų. Nu taip, gal ir atskristų, bet šiuo atveju atskrido kiti. Ir kodėl, sakykime, <laughs> a, nu aišku, rusiški lėktuvai be abejo yra blogiau. Prantu, tik aš nelabai suprantu, kodėl. Klausimas yra. Taip. Ir anksčiau buvo pasitaikęs ir dabar žmogus iš Airijos klausė apie būkime vieningi. Kokia jūsų nuomonė? Ar esate susidūręs apie laikraštį būkime vieningi? Ir antras klausimas, kaip vis tik šviesti žmonės radijas teikti? Arba nu kokiu būdu, esant va šitai situacijai, kokiu būdu šviesti daugiau žmonės? Apie būkim vieningi, tarp kitko, jau ne pirmą kartą klausė. Irgi nu, konkrečiai. Nežinau, aš nelabai ką turėčiau pasakyti apie tos būkim vieningi. Ir dar klausimas buvo, e, ar atsakysim į feisbuko paskyroje užduodamus klausimus. Ir aš nesuprantu, man atrodo, jūs apie juos ir atsakinėjate mhm. į tuos klausimus. Sigitas, žiūrėkit, akimirkai pailsint nuo rimtų temų, A. kokią muziką mėgstate, ko klausotės, ar dar muzikuojate. O, dar ir kaip muzikuojam. Mhm. Ir netgi porą naujų dainų, čia vienas toks ansamblis ruošia jau dalį dalį ten darbų padarė, mes gal net paleisim. Ir tikiu, kad bus bent vienas iš jų tai turėtų ir šlegeriukų tapti. Ar jūs kada nors agitavote už Paksą ar jo partiją, Raimondas sako. Klausė teisingiau Raimondas. Aš dabar pats galvoju, ar aš kada nors agitavau už Pakso partiją? Neprisimenu, tiesą sakant. Jūs turbūt trikdo Yra tokia nuotrauka, kurią mėgsta dėti Lietuvos rytas. Matyt, daugiau mano nuotraukų neturi. Ai, kartu. jo, tai kai jam reikia ką nors pailustruoti jau apie mane ką nors, paprastai blogo rašo, jie gero tai niekada nerašo. Tai matyt, iš neturėjimo kitos nuotraukos deda tą, kur aš su paksu stoviu. Tai matyt, žmonės dėl to daro išvadą, kad aš... Ne, Ir ne. sveikas, kokia tavo nuomonė apie religiją? Čia turbūt draugas jūsų koks tai senas. Tomas, nu ne, aš turiu. Tai- <laughs> ar valstybinė Čia religija? Kokia nuomonė apie religiją? Ar turėtų būti valstybinė religija Lietuvoje? <laughs> Ha, a kodėl Kipras juokiasi? A, šiaip religijos. Nepatinka religija. Žiūrėkit, čia tarp kitko, bet aš atsakysiu labai rimtai. Na, Kalbant apie valstybinę religiją Lietuvoje, čia labai siesi su to mūsų klausimynu ir tuo pačiu jis vis tiek tas klausimas iškils, tai dabar, na žiūrėkit, įsivaizduokit, kad jūs norite vesti valstybinę religiją Lietuvoje. Tai ta žmogus, kuris šito norėtų, štai ką aš tam žmogui pasiūlyčiau. Mes nueitume sekmadienį į Vilniaus katedrą ir ten jis pamatytų sausakimšą, sausakimšą e, e, žmonių. Taip? Nu. Bet paskui, jeigu tai būtų birželio mėnuo, už kokios savaitės, aš jį nuvežčiau į Kernavę. Yra su šventė. Ir jis pamatytų dar daugiau žmonių. Ir aš tada jo paklausiu, kaip galima įvesti valstybinę religiją, kada vieni žmonės eina į vienus šventus namus, o kiti į visai kitus. O ir tie, ir tie yra lietuviai arba Lietuvos gyventojai, Lietuvos piliečiai. Ir štai dėl to mano ir yra klausimas va tas, ar tu pirma lietuvis, ar pirma katalikas, budistas, pagonis ten ir taip toliau. O kadangi daliai žmonių religijos reikia, Kiprui nereikia. Bet daliai Kiprai reikia, nieko nepadarysi. Reikia su tuo sutikti. Ne? Taip, taip. Bet kaip dabar mus visus su, suvienyti, kad mes nesipjautume? Kur galėtų būti ta bazė, kuri, vat, kur būtų ta kulgrinda, tas prasmių laukas, kad visi sutilptume? Nu tai vat ir yra mano toks siūlymas. Jeigu tu pirmą atsakai, kad tu lietuvis, būk tu paskui kas tik tu nori. Nereligingas visai, pagonis, būdistas, Jehovos liudytojas, nežinau, katalikas bet pirmą būk lietuvių. Ir tada mes su tavim turėsim pagrindą, kuriame galėsim kartu veikti. O po to galim laisvalankiu pasiginčyti, kuri religija labiau atliepia kurio sielą. O Kipras sakys, o man jokios nereikia. Ir mes galim diskutuoti, bet mes visi sutarsim, kad, va, žiūrėkit, ir, o kuo skiriasi? Čia reikia suprasti tą niuansą. Nes Jeigu tu sakai, kad tu pirma krikščionis arba budistas, tai vadinasi, iškilus kažkokiai problemai, tu ir klausysi pirmą budistų vadą, kur nors ten ištibėtų, ar ne? Arba jeigu tu katalikas, krausysi Vatiką. Kas ir atsitiko su žemės va dabar? Šitą mm. reikalą. Yeah, yeah. Suprantat? Mm. Ir žmogus turi pasirinkti. Ir katalikas, lietuvis katalikas turi pasirinkti, kas jam yra svarbiau. Ar kad jis lietuvis, ar kad jis katalikas. Jeigu jis pasirenka, kad jis pirma katalikas, katalikų bažnyčios pozicija yra aiški. Jie yra prieš referendumą ir už žemės pardavimą. Tai? Vat jums yra labai aišku, kodėl šitas klausimas yra labai svarbus. O įspręs, kadangi žmonės vis tiek bus religingi, čia nuo to niekur nepabėgsi, jie visada ieškos e, šitokių kelių, Palatai iš karto klausimas tada vaikė. Ir, kad, ir kad tos ginčas turėtų, neišeitų, neišeitų už mūsų visuomenės ribų. Nu dar kitaip paaiškinsiu. Kodėl tai yra svarbu? Jeigu tu pirmą save įvardini kaip lietuviu, arba Lietuvos piliečių, galima tai pasakyti, tai tu ir problemas spręsk viduj. Kokios jos beiškiltų, neieškok sprendimo už savo visuomenės ribų. Nes jeigu tik tu pradedi ieškoti už visuomenės ribų, iš karto įsivelia įtakos visiškai kitos. Nu, paimkim tą pačią Ukrainą. Vat jie pradėjo ieškoti sprendimų. Vieni Maskvoje, kiti vakaruose ir Ukraina greičiausiai sudarės į gabalus. Kadangi jinai labai sudėtingai buvo sutverta, Ukraina yra iš gabalų sudėta, čia vėl žmonės ne, nežinodami faktų čia, oi Dieve, kokias jūs nesąmonės ten komentuoti kartais bandot. Dar sėki kartu apie tą Ukrainą, tai yra sudėtinė valstybė, rytuose žmonės gyvenantis save laiko rusais. Jie neatvažiavo ten, kaip daugelis rašo, kad juos ten atvežė, suprantate, jie ten gyveno šimtmečiais. Ta vadinama Nova Rosija, ten Luganskas, šitą Dnepropetrovskas nu, ir taip toliau. O vakaruose dar aš jums daugiau pasakysiu. Paži pažiūrėkit naktigonę galų gale. Viena iš naktigonių yra skirta Ukrainai, ten smulkiai viskas išsakyta. Bet šiaip priminsiu tik vieną dalyką. Pavyzdžiui, dalis dabartinės Ukrainos, va ta vakarinė dalis, iš kur ir eina dabar ta Ukrainos idėja ir ukrainiečio idėja, tai jie gyveno Austro-Vengrijoje. Jie niekada nebuvo slavų slavų, slavų dalis valstybės. Ir tai yra visiškai kita istorija, nors jie irgi slavai, tie jie save vadino tarp kitko rusinais tie žmonės. Va tie Galicijos, dabar vadinami benderovcai tie. Tai jie, jie save dar prieš šimtą ten su trupučiu metų vadino rusinais. Ten atskira istorija, kaip iš tų rusinų pasidarė ukrainiečiai. Bet jie buvo <coughs> Austro-Vengrijos sudėtyje. Tai yra kita civilizacija, visiškai kita kultūra ir dėl to tai yra kitas mentalitetas. O ta va, rytinė Ukrainos dalis buvo visada e, Rusijos imperijos sudėti. Baigiam apie religijas, nukrypom biški, vat, labai įdomią temą Prašau. palėtė per šitą vat, rinkimus. Gediminas Šemeta iš Norvegijos. Jisai paskui tik sužinojom, kad Norvegijoje gyvena. Ir jis prisiminė jūsų filmą, kurio aš net nebuvau matęs po savo stogu. Yra. 94 metais darytas ir užmėdė ant minties, kad įdomu kaip autorių likimai. Tai yra mane privertė pažiūrėti tą filmą, aš buvau jo nematęs, bet pagal tą filmą jūs beveik ir arba pagonis, arba priejaučiantis pagonybei. Kaip, kaip va tas va dalykas? Ar jūs esat kas, kas nors, ar, ar nesat, ar tiesiog kaip istorinį faktą? Va, tą... Tarp kitko, įdėsim dar vieną filmą. Mhm. Aš padariau du filmus ir trečiam surinkau medžiagą bet nesumontavau. Bet ta medžiaga kažkur pas mane netgi yra, tai dar netgi trys būtų galima būti. Bet e, antras yra sumontuotas, jis buvo parodytas per, per valstybinę televiziją savo metu ir mes jį įdėsim į internetą. Ten jūs pamatysit irgi labai įdomių žmonių. Labai įdomių žmonių. Ir tarp kitko jų vieno tai jau tikrai nebėra gyvų tarpę. Jis jaunas žmogus buvo, pakliuvo į avariją ir žuvo. Bet šiaip filmas ir, ir tas žmogus bus labai įdomu. Taip, bet gal jūs pagonis? Nepasakyčiau. Nepasakyčiau. Aš greičiau kaip Kipras. bet jeigu jau, jeigu jau apskritai linkti prie ko nors, tai aišku, man žymiai mielesnė būtų ta senoji lietuviška baltų baltų tokia religinė sistema. Bet jinai viena iš pakančiausių buvo apskritai visom religijos formom, aš kiek įsivaizduoju, nes tais laikais... Mes nieko nežinom, kad jinai yra. Tai. Ne, mes Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija, jeigu žiūrėti per religijos prizmę, tai jinai yra, jūs teisus ta prasme, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė nebuvo religinės nesantaikos. Mm. Pas mus buvo katalikai, buvo pravoslavai, buvo musulmonai. Mm, netgi. Jo. Taip, musulmonai buvo, suprantat. Buvo paskui uniatai, dalis ten jų, čia buvo bandymas jungti. Bet nebuvo religinių karų. Ir čia vat, vėlgi vienoje iš naktigonių aš, aš padariau, ten tema yra apie vertybės, mūsų ir jūsų vertybės, aš taip pavadinau, paklausykit. Aš ten keliu klausimą, kada mūsųse, kada mes susirgom kažkokiu menkavertiškumo kompleksu prieš vakarus. Aš bandau atsekti tą tašką posūkį. Nes vėlgi, vat, paimkite tą pačią religiją. Vakarų Europai pjovėsi jie tenais nežmoniškai. Religiniai karai vykdavo ten dešimtmečiai. Ten žmonių kiek įžudyta yra dėl religijos. Lietuvos didžioji kunigaikštystė nieko to nebuvo. Kodėl mes vat, viso šito dabar užmirštam? Kodėl mes neiškeliam to kaip, kaip tam tikro pasididžiavimo savo istoriją? Ir kodėl mes matom vakaruose tai, ko ten iš tikrųjų nebuvo? Vakarų istorija yra žiauri kaip nežinau kas. Ir, ir, ir religiniai karai vienas iš to žiaurių. Ragonų kūjis, pavyzdžiui, toks garsus. Ten buvo praš, <laughs> surašyti požymiai moterų, kurias reikia sudeginti, nes jose ragana yra įsikūnijusi. Ir kiek tokių moterų sudeginta yra vakarų Europos šalyse? Ten šimtais tūkstančių atrodo. Nu, nu ten įvairiai, įvairių skaičius mini, bet skaičiai yra dideli. Lietuvoje tokių dalykų beveik nebuvo. Aš jau žiūriu, mes susikalbėjom beveik pusantros valandos. Gal <laughs> jau reikia. Nu, nu dvi valandas skirkim, nes aš čia dar turiu prisirašęs, taip mes ir neatsakysim. 11 baigsim. 11 <laughs> baigsim. Turim 190 klausytojų. Taip, skaitau toliau. Baltas pasivadinis. Kokiu būdu įmanoma įgyvendinti sumanimus, kurie priešiški Europos Sąjungai, mūsų tragiškam Seimui, krūvai vietinių populistų? Baltas klausia. Klausimas rimtas ir įgyvendinti sumanimus, e, nu, aš jų čia daug visokių esu išsakęs, be abejo, vienus būtų praktiškai neįmanoma įgyvendinti. Kitus, turint laiko, politinės valios, būtų galima, nu, pavyzdžiui, kad ir tas vaikų švietimas. O kas galėtų mums sukliudyti vaiko, vaikams aiškinti tam, tikras, tam tikrus dalykus apie, sakiau, sakiau, apie pinigų kilmę, apie ekonominę geografiją ir daugelį kitų dalykų. O jau paskui tie vaikai išaugę įgyvendintų ir kitus sumanimus, nes jie išaugtų jau su kitu, aš tikiu bent, tokį viltį turiu. Ne visi aišku, nes žmogus, iš principo, žmogus yra nuolat jeigu jau juo galima manipuliuot ką visi pripažįsta tai kaip tu jį bemokysi vis tiek juo bus galima manipuliuot bet aš tikiu kad šiek tiek mažiau kada jis turėtų platesnį žinių bagažą tai tokie vaikai tapę valstybės šeimininkais jie įgyvendintų paskui ir sudėtingesnius uždavinius turėdami jau kitą žinių bagažą ir kitą supratimą. O šiaip be abejo, pavyzdžiui, kad ir, ir pinigų klausimas čia kažkas kėlė iš komentatorių, Sako, nu labai gerai, savo pinigas, ten savo bankas, bet e, turint omeny pasaulinės jėgas, be abejo, be abejo, kalbos nėra. Aš čia pri, galiu priminti tą patį Sorošą, kuris svaras Sterlingas sugebėjo pašokdinti. Bet iš kitos pusės, nu žiūrėkit, yra ir Danija su savo pinigu, gyventojų skaičius palyginamas su vietos. Yra Azijoje valstybės, kurios tą patį Sorošą neįsileidžia į savo šalis, jis ten yra persona non grata, jis būtų suimtas. Malazijoje konkrečiai, pavyzdžiui, jis yra neįsileidžia. Nežinau kaip dabar, bet keletą metų atgal jis, jam buvo draudžiama atvykti į Malaziją, nes jis ten bandė savo spekuliacinės visokias intrigas. Ir tuo metu Malazijai vadovavo premjeras, jo labai sudėtinga pavardė, aš jau niekaip neįsimenu, bet jis yra įdomus tuo, kad jis buvo premjeru 25 metus. 25 metus. Ir, ir pakėlė Malaziją ant kojų. Čia yra atsakymas tiem visiems, kurie įsivaizduoja, kad būtinai reikia viską kaitalioti kas ketvirtą metą. O pavyzdžiai pasaulio, 20 amžiaus, pavyzdžiui, valstybės, kurios kažką pasiekė, nu, ten praktiškai visose prie valstybės vairo išbuvo ilgus metus Arba ta pati partija, kaip, pavyzdžiui, Japonijoje. Japonijoje praktiškai visą pokarį liberaldemokratai valdžioje. Švedijai, Švedijai, socialdemokratai keletą dešimtmečių buvo valdžioje. Keletą dešimtmečių. Netgi ta pati, jeigu Angliją paimsit, Margaret Thatcher, neišbuvo ten kiek, 12 berods metų. Ir panašiai. Kolis Vokietijoje. Taip kad e, Mes irgi dažnai esam taip pratinami galvoti, kad e, būtinai viskas turi keistis. Ir, aišku, kai, kai nieko nevyksta, tai reikia keisti. Čia, čia, čia, čia vėl klausimas, kas yra tas, kuris būna tą ilgą laiką. Jeigu jis neturi jokių sumanimų, <laughs> tai kam jam ir būtų, aišku. Bet jeigu tu turi sumanimus, ta pati Margaret Thatcher, aš esu rašęs apie ją straipsnį savo metu, oi, senai, 90 metais. Ir e, Tame teko labai atidžiai domėtis jos veikla. Tai, pavyzdžiui, dalis jos sumanimų realizavosi tik antros kadencijos pabaigoje. Pradat, kaip yra, nes juk valstybė tai yra gana inertiškas mechanizmas. Jeigu tu norėsi kažką tokio padaryti fundamentalaus, tu šiandien pradėsi, tai tau neužteks tų 3-4 metų. Rezultatai pasimatys gal po kažkiek tais laiko. O po keturių metų tave jau perinko ir viskas. Ir tavo visi sumanimai atėjo kiti, pradeda kitus, tie nespėjo realizuotis. Ir dėl to tam, tam, tam tikrą prasme užtat chaosas ir yra šitose, ypatingai va tose naujose valstybėse, aš jums tai pasakysiu. Čia labai svarbus dalykas. I, e, kadangi pas mus, pat paimkim tą pačią Ukrainą, Lenkija, Rumunija, Čekija, visas tas post, post tarybinės valstybės. Jose nėra elito turinčio nu, šimtmetinės tradicijos. Ir dėl to, vat, tie rinkimai tokie, jie ir, ir sukelia tą chaosą pastovį, nes vis ateina kitos politinės jėgos su naujais sumanimais, o tokioje Anglijoje, pavyzdžiui, rinkimai irgi vyksta. Bet ten yra finansinis elitas, yra tie žmonės, kurie šimtmečiais kontroliuoja tas valstybės. Ir jis atlieka to, va, to tokio stabilizatoriaus vaidmenį. Ten rinkimai yra tik spektaklis, spektaklis visuomenė. Už jų stovi tas elitas, kuris nedalyvauja jokiuose rinkimuose. Ir tarp kitko, va, jeigu E, kaip argumentą šitam. O čia nesenai šveicarai patyrinėjo, kam priklauso ten tos pasaulio firmas, įmonės, fabrikai ir taip toliau. Ir viskas susivedė į 147 berots šeimas. Vat šitas, šitas būrelis žmonių, kurie vienas kitą pažįsta, kurie valdo tuos turtus šimtmečiais, tie patys Rockefelleriai, Rothschildai ten ir daugelis kitų pavardžių, kurios neskamba taip dažnai. Tai jie šimtmečiais kontroliuodami, plėsdami savo įtaką, jie yra realūs šeimininkai. Tų valstybių, kuriuose tie rinkimai buvo toks spektaklis. Ne veltui jungtinėse valstijose yra tik dvi partijos. Partijų ten yra daug, tarp kitko. Bet rinkimus visada laimi tik šitos dvi. Visos kitos yra visiškai išeliminuotas. Nes tie, kurie realiai kontroliuoja jungtinės valstijas, jiems užtenka su spektaklį suvaidinti tų dviejų. Ir dar sėkiai kartoju, kadangi ten yra vat, toks inkaras, yra tie tikrieji užsakovai, procesų kontroliuotojai. Ir čia tarp kitko atsakymas Tomui, ar ne? Ar, ar kaip vardas žmogaus? Jis visą laiką kelia klausimą, kaip ten su tom organizacijom. Ai, jo, ten tas. Jo, trišalė komisija, paskui ten tas Bilderbergio klubas ir panašiai. Tokių organizacijų yra daug. Tai ir ar jos, ar jos ta prasme, daro įtaką pasaulio, pasaulio santykiams. Kad daro įtaką pasaulio santykiams, tai yra akivaizdu, ten Romos klubas toks, jų ten yra daugybė. Bet imt svarstyt kokį, atkreipkite dėmesį, aš niekada apie tai nešneku ir dabar aš nesimsiu šnekėti, nes nu jokinga būtų kalbėti apie tas organizacijas, kurios yra laikomos slaptomis, o aš čia dabar imsiu pradėsiu aiškinti, ką jos ten slaptai veikia. Ne? O aš skaitau, be abejo, aš skaitau straipsnius, aš klausau įvairius interviu žmonių, kurie taip drąsiai kalba apie tų organizacijų veiklą, lyg jie būtų sėdėję <laughs> prie jų stalo, o aš beveik tikras, jie nesėdėjo. Ir dėl to imt svarstyti, ką jie, ko jie nori, ką jie daro, aš nesimsiu. Nors, pavyzdžiui, to pačios Bilderbergerio klubo susitikimų net dienotvarkė būna skelbiama. Ta dienotvarkė būna labai tokia egzotiška, labai egzotiška. Ten dažnai būna tokie klausimai, kaip žmonių skaičiaus mažinimas ir panašus dalykai. Bet iš kur dabar man žinot, ar tai tikrai jų dienotvarkė, ar man jie tik tais dūmų uždangą paleidžia. Nu, jeigu tai yra slaptos organizacijos. <laughs> ir jeigu jos nori išlikti slaptomis, tai labai nesunku paleisti visokių myglų ir jūs eikit klaidingais takeliais, o mes spręsim gal visai kitus klausimus. Dėl to be abejo žinau apie tas visas e, organizacijas, klubus ir panašiai stebiu, kas apie juos yra rašoma, bet niekada nepulsiu niekam aiškit, kada žinau, ką jos daro, ko jos nori ir taip toliau. Nes visa tai, ką aš be pasakyčiau, tai bus tik versijos. Tai atsakykit tada o, Oksanai Prokcailo, jinai man penkis kartus tik tai neužmiršk paklausti. Nu, vat kaip Rolandas pasakys, taip ir padarysiu. Nu, tai už ką dabar balsuot? Ar už ką balsuot? Nu. Čia jau buvo klausimas, ar ne, už ką balsuoti. Žiūrėkit. Ja. Šiaip variantai, nu kokie, pasvarstykim. Kadangi, nu bent jau iš mano taško žiūrint, va to prasmių lauko, kuriame aš pats vaikščiu, iš tų visų kandidatų tokio nei vieno nėra. Gal kažkas kitaip mato, bet aš Nematau. Nes jeigu aš būčiau matęs, tai aš būčiau ir neatsiliepęs į Kazimiero siūlymą, o būčiau pakvietęs eiti ir balsuoti už tą žmogų. Tai dabar, kada, kada nėra pilnai atitinkančio žmogaus tavo pažiūras, variantai yra kokie. Neiti visai, nueiti išbraukti visus ir balsuoti už tavo manimą mažiausią blogybę. Nu, trys tokie variantai pirmi du variantai niekur neveda, kadangi reiškia... Nu, lyg ir niekur neveda, bet suprantat, čia yra amžinas ginčas, kas geriau. Ir kiekvienose rinkimuose, kiekvienoje šalyje žmonės varstova, kaip čia geriau elgti. Boikotuoti, neboikotuoti, išbraukti visus, nes tada tavo bals, jeigu ten nenueisi, tai e, tu būsi lyg nedalyvavęs, jeigu nueisi, tavo balsas vis tiek bus, bet tu parodysi poziciją. Bet mūsų atveju aš siūlau palaukti, Dargi mes net ne iki galo žinom, ką Na, ten užregistravo, suprantat. Mm. Paskui tegu jie truputį pasireiškia ir mes pabaigoj grįšim prie šito klausimo ir pažiūrėsim, ar reikia visus išbraukti, ar gal kuris nors mums pasirodys mažesnė blogybė ir už tą, e, turint omeny, kad tai yra ne visai tas, ko mums reikėtų, bet yra Bet jeigu visus išbrauksim, tai liks tada dabartinė prezidentė liktai daugumą jinai turi šiaip jau dabar prognozuojama. Nu ir taip galima sakyti, taip, taip ir taip. Tai už tą sakau, kas bus mažesnė blogybė. Bet čia tarp kitko, nu žiūrėkit, įdomus dalykas gaunasi. Rinkome šitos parašus, jau vyko vis tiek ta rinkiminė kampanija. Nu ir aš pasižiūrėjau tų kitų kandidatų Facebook'us bent jau. Nu, atleiskit, gal aš kažko nemačiau, bet aš ten nei vieno, nei vieno iš jų nemačiau nieko, ką nors, ką nors siūlytų. Gal aš kažko nemačiau. Nu, ar kas nors važinėjo, darė tokius susitikimus, dėjo vat, tai į YouTube tą, ką mes darėm. Aš praleidau. Ne, tokio tai tikrai nebuvo. Jo. Bet įdomu būtų, gal kažkas matė. Tai gal kažkas matė, atsiųskit mums nuorodas, kad mes galėtume pasižiūrėti, kaip atrodo jūsų susitikimai su žmonėmis. Kaip atrodo jų polemika su Utenos Petru, kuris iš visko juokėsi. <laughs> Arba su pulkininku, kuris sako, ten labai ten gražiai komentuoja. Pulkininkė supratot idėją? Ne. Žmonėm įstrigo tas, matėt komentarus. Žmonės stebėsi, kaip čia pulkininkas nesuprato tokios paprastos idėjos. Tai aš tiesiog stebiuosi, ar mes kažką praleidom, ar tiesiog rinkimai vyksta, tada, tada man sakykit, kaip žmonės rinksis. Tai gal kaip visada. Nu, kaip, aišku, matyt, kaip, kaip, gal dar kažkas atsitiks per šitą mėnesį. Gal ir tada iš tikrųjų mes pažiūrėsim, ką jie šneka, kaip jie diskutuoja, koks tas jų prasmių laukas. Nes dabar tai, nu, nu ja, aišku, yra tokių tuščių žodžių, gražių plakatų matau Lietuvoje. Mes pinigų neturėjom, plakatų negalėjom iškabinti, bet nu, ten plakatas ir, kaip ten parašyta, įmanoma viskas, pavyzdžiui, pas vieną kandidatą. Nu taip, nu, Apskritai pasaulyje įmanoma viskas. Ir ką jis tu nori pasakyti? o Lietuvoje, tarp kitko, tai dar labiau, ir ypatingai gražiai tas jo lūpose skamba, žinant, suprantat, tam tikrus niuansus. Nu, tikrai įmanoma viskas. Bet ar tai kaip nors parodo kažkokį tai tą prasmių lauką, pažiūrų sistemą, dar ką nors, kažkokius sumanimus? Mane tai tiesiog stebina. <laughs> Ir nieks iš jų nereikalauja, taip reikia suprasti. Ne, tai kuo toliau, tuo labiau matosi tendencija, kad varys ant rusofobijos. Dabar visi kryps. A. Tas, kas už karą, reiškia, tas geras. Tu, jie visi bus už karą, tai kaip nu, tai aš tai noriu pasakyti. To neužteks. jie visi dabar jau, jau tepa šautuvus. Jų dar nieks nepuola, bet jau jie atsišaudo. Taip kad, e, tai tarp kitko, vat jums puikus pavyzdys, į ką pavirto rinkimai. Vietoj to, kad žmonės balsuotų už pažiūras, už idėjas, jie balsuos kaip ir aš, Martinas. Mini reikia emocijų. Tai kas sukels geresnės emocijas, kieno šupuosena gražesnė. Kas gal gražiau ten šipsosis televizijai. Nežinau, aš net nežinau, kaip žmonės rinksis iš tikrųjų. O dalies kandidatų tai apskritai, aš net negalėčiau pasakyti nieko apie juos o jau jie pretenduoja į valstybės vadovų postą. Taip kad e, dėl rinkimų ir aš pats asmeniškai sakau, palaukim dar ir grįšim prie šito klausimo. Skaitam, skaitam dar, paskui nespėsim. O, žiūrėkit, ką rašo Rimantas. O, čia atsiliepiant į vizitą televizijoje. Rimantas rašo, stebina žurnalistai, kurie turėtų parodyti visas nuomonės, bet to nedaro. Ir panašiai Tautvidas rašo, kaip padaryti, kad nors Lietuvos radijas ir televizija pateiktų nešališką informaciją. Ar prezidentas gali įtakoti? Tai šiandien jau įtakoja. Tai jau įtakoja nuvažiavus, tai čia tiesiog jis kaip į vandenį žiūrėjo Tautvidas, bet įtakos Jau ta televizija ir taip šališka, aš žinau, ką ten dar įtakot galima, suprantate. A vat, kodėl Rimantas sako, stebina žurnalistai, kurie turėtų, o nerodo tas visas nuomonės. A ko čia stebėtis, Rimantas? Stebėtis nėra ko, nes visi nori gauti valgyti, o valgyti duoda tik už, už tam tikrą darbą. Ir visada yra valstybinė politika, Nebūna valstybės be valstybinės politikos. Tik kartais tą politiką diktuoja pati valstybė, o šiuo atveju Lietuvai diktuoja kita valstybė, kokia būtų, turi būti mūsų ta informacinė politika. Ir mes tiesiog atliekam tą, tą darbą, už kurį mums moka. Ir tarp kitko cenzūra gali būti dviejopa, gali būti cenzūra tokia, kokia buvo Tarybų sąjungoje, kada buvo konkrečiai pasakoma ir buvo cenzoriai buvo nubraukoma. Konkretų žmonės, kurie taip ir vadinosi, cenzoriai, taip? Ir aš jums pasakysiu klausimas, kuri cenzūra dar yra žiauresnė. Kietesnė tokia. Ar ta, kuriai cenzorius gyvena kiekvieno žurnalisto va čia viduje? Ta autocenzūra. Nu, kaip pat, pavyzdžiui, vienas pasakė, neminė čia pavardė neturi reikšmės, jis ir dirba toje valstybinėje televizijoje. Aš jo vieną kartą paklausiau, o kodėl tu elgiesi taip, o ne kitaip. Nes jis atspindėdavo visiškai ne šališkai atspindėdavo Seimo narių veiklą. Konkrečių. Ir jis man labai paprastai atsakė. Nu, sako, aš kai pradėjau dirbti, aišku, aš dariau taip, kaip tu sakai. Bet man redaktorius iš karto pasakė, kad vat šito nereikia rodyti, to nereikia rodyti. Nu, aš noriu dirbti antrą kartą redaktoriui kartuot, kad nereikėtų jis jau. O jeigu jisai neklausys redaktoriaus, yra labai daug būdų, kad duona paskui ta bus netokia skalsyto žurnalisto. Ir tarp kitko, nedarykit klaidos, visi tie, kurie čia irgi yra tokių komentarų, žurnalistai tokie yra ne tik Lietuvų. Jeigu jūs galvojat, kad CNN žurnalistai yra kitokie arba BBC, jūs giliai klystat, giliai klystat. Tarp kitko, vat, nesenai, nu kaip nesenai, čia jau prieš metus turbūt, kažkurios Anglijos televizijos darbuotojai papasakojo, kaip jie apgavo mus visus Serbijos karo metu, Jugoslavija, kai ten buvo tie įvykiai, kai bombardavo Jugoslaviją, kaip jie padarė griną manipulaciją mumis. E, Gal kas atsiminsit, tuo metu buvo pats populiariausias turbūt kadras iš, iš Serbijos. Tai buvo vielos ir už vielų stovintis toks žmogus vieni šonkaulio tokie. Ir buvo prierašas, kad čia yra serbų koncentracijos stovykla, kurioje suvaryti ten, atsiminu, albanai matyti ar kažkas jau tokio. Ir šita nuotrauka buvo naudojama propagandai prieš serbus. Ir dalis, va, aš čia skaitau, jie yra kada kalba apie Kosovą, jie vat, visada prisimena, kad Kosovą Serbija bombardavo dėl to, kad Kosove ten serbai išskerdė Albanus ir taip toliau. Vat jie yra paveikti šitos propagandos ir nešiojasi metai metais visiškai neteisingą informaciją. Pirmiausia, Kosovė, mylėjai mano. Jeigu jau kalbėtai, ten skerdė vieni kitus ir dar klausimas, kurie labiau. Ten, pavyzdžiui, Albanai sunaikino visas cerkvės O Kosovas tai yra serbų istorinė tėvinė, tai yra jų nu, lopšys valstybingumo. Ten jų buvo pačios pagrindinės, ten prieš keletą šimtmečių statytos šventyklos, įtrauktos į UNESCO paveldą. Ten viskas yra sunaikinta. Ir, ir tos sergus albanai ten engė. Ir, ir Miloševičius turėjo įsikišti jau tik po to, kai albanai, kadangi jų gimstamumas labai didelis ir jie kai pajuto jėgą, O jie ten pradėjo apskritai jausti šeimininkais tik po antro pasaulinio karo. Brostito iš Albanijos leido persikelt pabėgėliams, albanams, į tą Kosovą, į Brostito kalbą. Ir jie, kadangi serbų gimstamumas kaip mūsų, albanų didelis, jie per trumpą laiką pradėjo daugėti, daugėti ir paskui pasidarė dominuojantį ir nutarė galutinai tos serbus išstumti iš ten. Tada serbai pradėjo, aišku, priešintis ir prasidėjo abipusė žudynė. Abipusė žudynė. O, o dalis mūsų komentatorių, kaip tos plekšnės, va, žino vėl tik vieną pusę šito įvykio. Ir tada jiems atrodo, kad serbus buvo už ką bombarduoti. O kad žinotų viską, gal jiems kitaip tada tas bombardavimas atrodytų. Ir gal tada jie išgirdę mūsų valstybės vadovės pranešime teiginį, kad 50 metų Europą gyveno taikoj, Ir štaiga va tokie niekšai rusai tą taiką sugriovė dabar Kryme. Bet rusai Kryme neišovė nei vieno šūvio. O Europos vidury subombarduota Serbija kažkodėl mūsų prezidentė netrodo taikos pažeidimų. Tai serbai išeitų ne žmonės ar kaip. Aš tiesiog, ne, aš neatsistebiu va tokiais dalykais. Valstybės vadovas sako teiginį. 50 metų Europos Sąjunga gyveno taikoje. Tai pirmiausia, Europos Sąjunga subombardavo krūvą šalių per šitą laikotarpį. Viena iš paskutinių tai yra Libija. Dar ten Irakas, Afganistanas, Serbija dabar. Juk tos, kurie ten kariauja, tai irgi palaiko Europos valstybės, kurie kariauja prieš dabartinę valdžią Sirijoje. Bet aš jau nekalbu apie Serbiją, kuri va, subombarduota pačioje Europoje. Ir apskritai Jugoslavija sudraskyta į gabalus, supriešintos tautos ir taip toliau. Ir atsistojo žmogus iš Seimo tribūnos ir sako, 50 metų taikos. Tai kaip, ar jinai nežino šito? Ar jai, ar jai serbų bombardavimas tai yra tas pats kaip uodų sutraiškimas? Tai tada, nu, aš nežinau, paaiškinkit man komentaruose, kaip jūs tą viską suvokite. Palaukit, ir užmiršau, nuo ko mes pradėjome. <laughs> Priminkit. Neprisimenu pats. <laughs> Ai, apie žiniasklaidą. A, taip, taip, taip, apie spigliuotą vėlą. Va, apie spigliuotą vėlą. Taip, taip. Taigi štai ką tie žurnalistai parodė galų galę. Sako, mes darėm reportažą. Ruošiam kameras, vat kaip Vaida dabar vat prie kameros sėdi. Ruošiam kameras ir prieina pasižiūrėti kažkokie vyrai, ką mes čia darom už... O mes ten, sako, iš tikrųjų spigliuota vėla ir už tos vėlos ten ruošiamės reportažą. Ir sako, žiūrim, nuostabus kadras. Per tą vėlą ir jie padaro tą kadrą. Ir pateikė, kad čia yra koncertas. Ir paskui jie parodo pilną reportažą. Ir pirmiausia, ten jeigu kas susirasi tą kadrą, jie, jie sako, sako, atkreipkite dėmesį, ten jeigu atidžiai žiūri, tai matosi, kad, kad tas žmogus stovi už, <laughs> ne viduj tos, už tos vėlos, jis, jis gali laisvai išnueiti, suprantate, ir tas matosi, bet kas ten nagrinės šiandien, suprantate. Vat jums pavyzdys manipulia. Ir tai atliko Anglijos žurnalistai kažkokios iš vienų iš tų pagrindinių televizijų. Galėčiau pacituoti dabar, čia nesurasiu mintinai, bet galėčiau surasti jums, e, kaip jie prisipažino Libijos karo metu melavę. Tai jau BBC žurnalistai. Galėčiau net pacituoti jų žodžius ir aukštų pareigūnų. E, galų galę nesenai, e, toj pačioj Rusijai, kada buvo čia bandymai te, irgi padaryti tokią revoliuciją, po rinkimų. Putino atrodo, ar Dumos. Jiems reikėjo gražių vaizdų, o ten nieko neatsitiko ypatingo, nebuvo riaušių. Tai jie parodė iš, iš Atenų ir pasakė, kad tai yra Maskvoj. O ten palmės matosi. Nu, paskui atsiprašė ir galybė tokių dalykų. Taip, kad aš noriu pasakyti šitą savo tiradą, kad čia apskritai yra ne Lietuvo žurnalistų bėda apskritai šiandieną. Ir matyt, visada pasaulis buvo toks, kad, e, tarp kitko, <laughs> kai buvo daroma propaganda, tada, kai nebuvo televizijos ir laikraščių. Žinot, būdavo siunčiami žmonės po kaimus ir jie skleisdavo tam tikrą linkmę plėtkas. Ir tie, kurie turėdavo galimybių to žmonės pasamdyti, tie sugebėdavo pakreipti savo linkmę į žmonių sąmonę. Taip kad manipuliacija buvo visada. Čia, čia ne, ne šios epochos ir ne, ir ne tik Lietuvos bėda. Manipuliuoja visi, visur. O mes vėlgi, mes linkę manyt, kad e, reikia, pas mus vat, yra tokie žurnalai, o jau kažkur ten, vakaruose, tai tiesiog, reiškia, idealūs tokie žmonės. Pirmiausia, aš, mėly mano, ten, ta žiniasklaidos priemonės priklauso, vėlgi, tai yra nedaugelio žmonių rankose kaip tos visos firmos firmelės, kur tie šveicarai tą didžiulį tokį padarė tokį, schemą tokį padarė. Pasižiūrėkit, yra internete. Kur, kur, ten, aš, kaip berots 80 procentų pasaulio firmų sueina ateistų 147 berots rankas. Tai su žiniasklaidos priemonėm yra lygiai tas pat. O dar, dar čia štai ką rašo dalia. Šiaip tai Pone Dalia, jeigu jūs žiūrėsit, dėkoju Jums už gerus žodžius, nes daug ten tokių gražių žodžių išsakyta, aš net, man net ne, nepatogu jos pakartoti, aš jų ir nekartoju, bet štai ką Dalia dar rašo, čia turint omeny žurnalistus. Žemina per visas radio ir TV stotis girdėti ver, vertinimus dėstumus dažnai net tokiais pačiais sakiniais. Iš tikrųjų žemina. Kur neklausysit, tai kad... Kažkas čia dabar. Kas čia per diversija? Diversija, ja. Taigi štai dalė, aš tik tai jums atsiliepdamas į jūsų šitą pastabą, ja, daug kartų galbūt ir kam ir girdėta bus, bet visada yra tokių, kurie pirmą kartą išgirs. Kodėl, sakykime, ypatingai užsienio žinios per visus kanalus yra tos pačios? Todėl, kad e, žurnalistus po visą pasaulį turėti gali tik labai turtingos organizacijos. Ir dėl to, pavyzdžiui, Lietuvos televizija valstybinė, o jau apie komercinės tai iš vis kalbos negali būti. Lietuvos televizija dėl pinigų stygiaus elementariai negali turėti savo žurnalistų visame pasaulyje. Ir, ir daugelis mažų valstybių, o ir didelių neturi šitų. Yra, yra tik kelios pasaulyje agentūros, kurios tai yra CNN, Reuteris, APN, dabar va rusai kūrė savo, arabai Al Jazeera, tai gal dar ką užmiršau. Ir visi kiti prenumeruoja va šitų agentūrų medžiagą ir tik tai savo tekstą uždeda ir dėl to jūs matot tuos pačius vaizdus, o dažnai ir tuos pačius sakinius. Nes iš tikrųjų informacija ypatinga apie pasaulį e, eina iš tų pačių šaltinių. O tie šaltiniai yra irgi nedaugelio žmonių rankose. Ir jie pasaulį mums rodo tokį, kokį jie nori, kad mes matytume. Ir tai yra dar vienas iš manipulacijos būdų. Ir vėlgi, matot, aš čia vidurių savo nedraskau, aš čia ne, ne, ne, nepuolu čia verkti ir raudoti dėl to, kad taip yra. Aš tiesiog objektyviai jums paaiškinu, kaip yra. Ir tiesiog tą reikia žinoti vertinant, vertinant pasaulio įvykius, vertinant apskritai visą tai, kas čia vyksta. Na, reikia į pabaigą, jau baigėsi laikas mūsų ir jau 200 žmonių neįsimiegosim rytoj į darbą. O, teisingai. Nu, tai... Bet čia dar kokie klausimai. Nu gerai, Kazimiras, žinokit, Kazimiras neleidžia man šnekėti. <laughs> Matot? Cenzūra. Bet lygiai taip pat laisvosios bangos vadovybė man sakydavo. Naktigonė, kai darydavom, visą laiką man irgi versdavo baigti Valandą, sako, ir užtenka. Ne aš išsiderėjau dvi, bet paskui būdavo iki trijų ir daugiau. Tai jie visą laiką gaudavo velnių. Jūs geriau pasakykit per penkias minutės, ką mes ruošiamės daryti. Ar įsivaikštom ir Aš supratau, karos vairiam gaudyti. Aš žinau. Gerai, mes kitam kartą atidėsim šitos klausimus. A, tai kitas kartas naktygo, ne kitą pirmadienį bus ar kaip? Nu, ar kitą mes pagalvokim, ar kitą, ar dar kitą. Tai pagal o dabar žiūrėkit, tai dabar žiūrėkit, kaip aš įsivaizduoju iš tikrųjų, kaip turėtume mes toliau elgtis. Kad neįsivaikščytume, nepamestume vienas kito, o gal dar surastume ir naujų mūsų prasmių lauko tripėjų. Tai pirmiausia, mes parašysim tą klausimyną. Klausimynas susidės iš trijų dalių. Pirmiausia bus strateginiai lietuvių tautos tikslai, tai yra nediskutuotini dalykai. Paskui bus tam tikras pagrindas toks, vat, kuris sudės, susidės iš tokių klausimų, kas tu pirma lietuvis, ar tas pirma lietuvis, ar tas, ar Lietuvos Lenkas, ar Lenkas Lietuvoje. Čia labai svarbu, daug kas nesuprato, manydamas, kad aš į, tik lietuvius turiu omenyje. Jūs neišgirdot. Aš ir sakydamas, ar Lietuva yra čia gimusių žmonių kraštas, ar visų norinčių čia gyventi. Aš neskau lietuvių. Išgirskit šitą. Kadangi Lietuva su savo 80 procentų lietuvių, o kiti 20 tai yra autotoktonai, tai yra e, lenkai, rusai, daugumoje praktiškai kitų ten visai mažai yra. Nu, mūsiškiai kiti visi. Visi jie čia yra šimtmečiais gyvenantys, mm. suprantate. Mes esam labai komfortiškoj padėtyje. Tai čia kits klausimas, kad reikia saugoti, vat, net ir šitą. Taip, ginčių yra čia tarp mūsų, bet e, įsileidus dar intrūzų, tie ginčiai būtų gerokai aštresni ir nebeisprendžiai. Dėl to dar sakys, sakau, va, tai antras, antras, antra dalis to, to klausimynų, tai bus va, tokie klausimai. Ir čia irgi kaip ir neginčytina. Ir jeigu jūs atsakot kažkaip kitaip negu mes, va čia susirinkit, tai nu, klausimas, ar Ar reikia jums eiti tą prasmių lauką? Vienas čia ne tas atvės, kad mums reikia vat, kuo daugiau. Mums reikia savų, kurie ne dėl to, kad kiti kažko blogesni, bet mes norim būti tarp savų, kurie vienodai supranta reikalus. Ir trečia dalis to klausimino, nu, tai bus tokie gana techniški dalykai. Ten aš net įsivaizduoju galimas kažkoks ir ginčas, ir disputas, ir taip toliau kažkokiam kažkokiu laipsniu. Ir mes juos suformuluosim. Štai yra tam tikra, va, tai bus anketos pavydalu. Ir jeigu visi, kurie norėtų burtis į krūvą, tai pradžiai į savotišką tokį, na, kaip, kaip klubą. Pavadinkime tai mūsų gretos, ar ne? Tai bus vėl konkrečiai, kaip jūs rinkot tos norinčius prisidėti prie parašų rinkimų. Tai bus paskelbta internetinėse puslapiuose adresas, mūsų gretos ten, tarkim, kažkas. Da? Ir visi norintys įsijungti vat, į šitą mūsų būrį, tas mūsų gretas, turi užpildyti galbūt tą anketą, bet mes matytume, kad jie tikrai vat, atsako taip, kaip mes visi. Ir tampa to mūsų, mūsų gretų nariu. Ir pradžiai to ir užteks. O antras etapas jau iš tų mūsų gretų jau galėtų kilti politinė organizacija, jeigu tos mūsų gretos pirmiausia bus pakankamai gausius. O aš visai nesu tikras. Aš visai nesu tikras, kad čia mūsų bus labai daug. Ir gali paaiškėti, kad mūsų neužteks net įkurti jau politinį organizaciją. Tai mes apsiribosim to mūsų gretomis, važinėsim vieni pas kitus į svečius ir, ir, ir kalbėsimės ne per internetą, o galbūt va, taip. Kaip sakėt, plėtkus kleisim kaimuose. Jo, o, taip, skleisim plėtkus kaimuose, taip. Naudosime senais metodais. O jeigu pasirodys, kad tos mūsų gretos yra pakankamai gausios ir juose atsira žmonių norinčių žengti kitą žingsnį jau ir tapti politinės organizacijos nariu, tai tada mes tą žingsnį žengsim ir dalyvausim savivaldybės rinkimuose, kurie bus neužilgo ir paskui Seimo rinkimai. O kokia ta partija, kaip ten, koks jos pavadinimas, kokia forma, anksti dabar sakyti. Pradžiai Mes rinksim mūsų gretas, pažiūrėsim, kiek čia yra apskritai norinčių ateiti mūsų prasmių lauką, surasti kulgrindą ir tą kulgrindą nueiti į saugesnę ir ramesnę vietą. Ir ką? Tai tada dėkui. Tai papalapla, tai gal vis da? tik sutarėm, gal sekantį pirmadienį vis tik planuojam, nes ateina septintą dieną referendumas. Šitas. Kazimierą atsakysim, žiūrėsim, kaip eisės, nes gali tekti man išvykti, aš dar ne, neturiu. Taigi. Mes panašus biški ir ne. Aš apsimesiu sekantį kartą jumis tada, jeigu, ką, jeigu jūs išvažiuosit. Ne? Labanakt visiems, dėkui, kad žiūrėjote, iki kitų susitikimų. <laughs>